Шүдрэгос, шүдрэгос, шүдрэгос, шүдрэгос. Аржитгнээр стач. Кэштэй. Кэш. Кэш. Кэштэй. Монгол дэвлэгийн хамтын чуулгай гард түмэндээ мөргөн сурталчлаа. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд Petitions podcast-ийн 2 дахь дугаар яг одоо хүрэх гэж байна. За тэгээд аа хүрдэг ёсороо бата болон ангараг битгий сонголт битгий донгос битгий сонсоо ярьсаар UB comedy club студиэс та бүхэнд хүрж байна. Яг одоо олуулсан. Та бүхний чихэнд та бүхний тэгж хингэрхэнд хүрж байна. За манай эхний подкаст та хэдэд хүрсэн байгаа. Тэгээд хүмүүсийн сэтгэл хэр багш шиг байна да хоёрын анзаарснаар. Аа тэгж байна. Ангарах юу гэж бодож байна? Аа дажиг шүү. Дажиг. Дажиг. Одоо 100000 үзсэн шүү дээ. Э? Аа тийм үү. Бөөх YouTube дээр үү? Тий хандлт нь бол. Одоо хурдан юун дээр оруулъя. iTunes аа юу Stitcher ер нь хүмүүс ер нь хаагур подкаст сонсч байна. YouTube бол угаасаа подкастын юу биш платформ биш шүү дээ. Платформ биш шүү дээ. Ер нь л хүрэхээр. Тэгээ манайх бас нэг YouTube-ийн видеоныхаа description-ийнхаа доор хамгийн доод хэсэгт яг энэ подкастыг болон өмнөх подкастыг дараачийн подкастуудын одоо MP3 файлаар ч юм аудио файлаар татаж авах линк нь оруулсан байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн яг YouTube-ээс үзэх боломжгүй бол тэр линкээр ороод татаж аваарай. Тэгээ миний анзаарснаар бол эхний эпизод амар амжилттай байх шиг байсан. Яг нэрэндээ байсан юм уу, ярьсан сэдвүндээ байсан юм уу? Яг дислайкийн, лайкийн одоо харьцааг харахаар ингийн видеонуудтай харьцуулж өөр байгаа байхгүй. Ихэвчлэн видеонууд нэг тийм 10% дислайктай, лайктай ч юм уу байх юм бол айгүй кул байдаг. Cool А тэгээд яг тэр үед би яг 50-аад удааг багт нь үзэхэд чинь хэд байлаа. Ямар ч байсан 0 дизлайктай. Тэгээд нэлээд 100 дөгцөн лайктай байсан шүү. Тэгэхээр би бүр вау гэж бодсон. Вау л да. Одоо яг ихэр явж байгааг шалгаагүй явж байгаа юм. Сөрөг хандлт бол би нэг ажилласнаар бол 100,000 view-с 30 комент байлаа гэхдээ 3 ширхэг л ширхэг мэрхэг гэж Сөрөг маш баг өршлөж комент. Тийм. Гэхдээ заавал байх хэрэгтэй юм бол байдаг. Тэгээ одоо байж лээ тийм. Тийм огт байхгүй байна гэж юу нэг хэцүү баха. Тийм шүү дээ. Гэтэ би нэг зарим хүмүүсийг гайхаад байт нэг ийм комент өгсөн юм шиг шүү дээ. За. Э, Тэнэг стакууд шүү. Дэмждэг шүү, амжилтдаг <laughs> шүү. Микс сигнал шүү. Машин тийм нэг гоё сташ шүү. Холмиг сигнал гэж хэлдэг. Бүтгөө гараад гоё нэгтэн тэгтэн үнэн бүтгэхгүй гар гэснээр дэмждэг ч гэсэн юу хүсэн ч юм. Бүтгэхгүй гараг дэмждэг хүмүүсийг дэмждэг юм шүү. Нэг тийм коммент байсан юм уу те? Нэг тийм байсан харин. Юу н хаа газар яг тиймхүү комментүүд айгүйх байдаг. Монголчууд ч энэ бүтгэхгүй гарууд гэж байна. Фаны баг юм шүү. Хошигсан юм шүү. Харин тийм. Гэтэ яг тиймэрхүү юм яхаар яг яхаа мэддэг юм лээ. За. Бата хаха та гоё писта шүү. Тэгэхээр яг За баярлалаа гэх. Гэтэ бататай ханаг бас тэгжсэн батат явахаар яг тэгдэж шүү дээ ингээ 10 жилийн хүүхдүүд хүүхдэд харсна бата гэж чагд орж байгаа шүү. Бата явж байна гэж. Шодрого шодрогоос тэр гэж. Газар хөдлөлт тэр. Монгол хүн байна да тэр гэж. Тэгээд тэгээд нэг яг ихтэй яг хүүхдүүд яг харж байгаа нэр мэдгэдэд байт хөөхөн. Яг ингээ бүр гинт сонирн болж молоод яг ингээ гинт зог тусч муснаа нэг нэгнийгээ ингээ нэгнийгээ ингээ цохиж мөхөн. Тэгснэ ингээ яг урагш яг над руу харахгүй ингээ Тэгснэ яг хажуугаар ярьж мэрж байгаа нь комент комент комент. Тэгэж явж байгаа. Гэхдээ бата одоо энэ юу вэ? 10 жилийн оюутан охтууд ер нь явж ах чи хажуугарч явж ах тийм яаж юм жоохон ингээд би явж байгаа байтал жоохон ингээд өөрчлөгдөж байна яаж юм. Биднийхээ болонгаар ингээд хараг юм шиг харж байна яаж юм ер нь. Тийм юм заа. Яа. Мэдгүй зарим нь бол зарим нь бол яг тэгэл яг уусаа таньж байгаа нь уусаа мэддэгддэг л дээ оо гэдэг яг хараад яг оо нөгөө нэг бичлэгэн дээр байсан хүн байна гэж яг тэрийг хараад таньж байгаа нь бол бас харуулсан хүн байна. Тий мэддэгдэм билээ. А зарим нь бол ингээд амин кул царайлал ч юм уу тий. А зарим нь бол бүр ингээд өө сайн уу мэн үү гэж тэтгэлтэй. Тэнгүүт нь би бас сайн уу яг айгаал. Чам тэр хариу үйлдэлээс хамгийн гоё санагддаг нааш нэ. Хүн өөдөөс хараад инех бол хамгийн ерөөсөө яг ямар ч хүн байсан өөдөөс хараад инех юм бол шууд л яд юм лээ. Яг ингээд яг автоматар ямар ч ингээд сэтгэл санааны оо байдалтай байсан. Өөдөөс хүн энийх юм бол яг тэр хүнийг айгүй эргээр хүлээж автсан мөлий. Тийм тэр минут амин гоё гэж энийг л ээ мэ дэмждэн шүү өнгөт нь шууд ээ би ч гэсэн чамд дэмждэг гэлээ. Яг яаж дэмжиж байгаа юм гэдэггүй гэхдээ би энийгээ дэмждэг шүү дээ. Цааш та ер нь бол таньд таардыг бас одоо тэгдэг болно шүү дээ. Ангаргыг намайг бас одоо мэрс хэрхэн тэгээд байгаа ба. Бадрлыг яаж таньж вэ? Ер нь бол танид байд юм билээ. Яг нэг танин гоо шууд хилээд байдгүй хвчлээ. Яаж мэддэг гэхээр ингээ ярен дундаас нь мэддэг байгаа байхгүй ингээ. Юу гэж? Чиний тэр өмсгөл чинь чинь өс чинь чинь гоё шүүж гэдэг юм. Өмсгөл чинь чинь яг шаад шүүж гэдэг юм уу. Эсвэл яг таксины жолооч ингээд хандсан за комеди хийлгэнэ, мэлгэнэ ч гэдэг ерөөсөө мэдсэн шинжгүй явж байгаад. А гэхдээ хамгийн гоё нь болохоор яг нэг би дээр үзэж чинь тий. Хувц үзээд явжсэн чинь нэг охин ингээд амар хөөрхийн ингээд энэсээ сайн байна уу гэдэгхгүй. Тэгэхээр би одоо ямар нэгэн байдлаар таньдаг хүн байх гэж бодоод оо сайн байна уу гэдэг. Тэгсэн юу гэлээ нэг юм асуухаар нь хоёлоо чи яаж таньдаг вэ гэдгсэн чи аа та нөгөө UB comedy чи нөгөө UB comedy гэдэг шүү дээ гэдгсэн аахгүй. Та гэсэн шууд чи болцсон гэдэг нас нэг чи гэсэн юм аа. Буруу санаж. Тэгээ нөгөө би чинь өөр номын санд ажилладаг байсан ш номын санчаар. Тийм үү. Тэгээ тэр номын сандаас ирж суудаг байсан хүүхэд байсан юм байлаа. Тэгээд аа за за. Тэр тэрний зүгээр яг тийм химхэн яриад өнгөрөнгөө өрөг ярнад өрнөд өнгөрж байгаа байхгүй. Тэгэхэд аймар тийм гоё мэдрэмж авсан юм байлаа яг. Аа. Тийм тэгэхээр тэр аяа. Тэг гоё нэг тийм эрэгтэй хөнкөө ингээл хоорондоо ингээд нэг гоё хүмүүс ингээл ээ мэ гэл ингээл өнгөрөх юм гой санагдчихдаг. Тийм шүү дээ. Тийм тэгэхгүй бас яг одоо яадаг чинь. Гэтэ хүн өөрөө яг ямар байхаас шалтгаалаад бусад хүмүүс яг тэрэнд нэг юм тосгол болт юм шиг үлээ. Хүн ингээд хүмүүс рүү муухан хараад яваад байвал хүн муухаал харна те. Хүн энийгэл яваадах юм бол ер нь хүмүүс бол ихэнх нь бол энэ шүү дээ. Тийм ч яг хүн өөрөө яг бүр гадаад ертөнцөө өөрөө одоо тус тусгаж явж идэм болов одоо өөрийнхөө тэр дотоод ертөнцийг гадааддаа тусгай явж идэг. Нөгөө тийм юу үг өгдөг шүү нөгөө аа хүн ингээд яасан бохгүй манай нэг найзын бид нар багтаа нэг ээжийнх нь машины нууцаар унж мунж яваад багтаач гэж тий одоо нэг 17 8 амтай тий дөнгөж нэг жолооны үнэлэх үнэлэхтэй болол тэгээд ээжийнх нь машиныг ингээд унаад явжсэн чинь ээж нь хөдөө явчихад ирсэн байсан байхгүй. Тэг яг уртлынх нь нөгөө нэг юм машины онгоолгохдаг юу гэдэг штэ югдөг лээ тийм хайрцаг. Тэрэн дотор гар буу үйдсэн байхгүй. Оо shit. Гар буу заяа ингээд мөнгөлөг өнгөтэй бүр яг юм. Тэгээд гар бууг нь барьж марснаа манайд бүр ингээд оо моо тэргээл тэнхтэл те. Яг хоо цэнэггүй л байсан л та сум юм байхгүй. Тэгтээ ингээд яг гар буу ингээд бариад онгот хүн амар тийм цааг уу. Хүчрэх юм шиг мэдрэмж төрд юм лээ ингээд. Годомч нэг машинтай явж явж байгаа л ингээд. За арайс бид нэр тэгж буу муу гаргаж ерөөс тэнхтэйг үлдээ бас арайс тийм тэнэг биш. Тэгтэл нэг юм итгэлдэг. Хүнээс нэг арай илүү юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгээд <clears throat> тэгээд ер нь буутай хүн болыг буутай хүнийг яг татдаг гэж яг одоо нэг Америк комеди Америкт комеди гэнэ рэпер тэгж яриад байгаа байхгүй. Snoop Dogg Snoop Dogg бас нэг хэсэг нөгөө одоо анх рэпер болоод те тэр чинь аим гангстер рэпер байсан шүү дээ. Тэр үедээ бол ер нь баян буутай явдаг гэсэн юм байна л да. Тэгэхэд бол ерөөсө буу бол ерөөсө буу татдаг байсан. Ерөөсө те буугүй явах юм бол би хүн болгонтэй амир инх тайванч байдлаар ханддаг тий. Одоо дайсгэнсэх юм байхгүй. Тэгээ буутаа ч юм уу, утгатай ч юм уу юм байх юм бол яг тийм ямар нэгэн буруу юм ер нь өөрөө яг тэр сэтгэл зүйн яг тийм болоод. Тийм байна тий. Тийм болоод тэгэхээр тэрийг бүр татаад эхэлдэг. Наа чи ерөөсөө айгүй үнэн л дээ. Одоо ерөөсөө яг тэр буунд ямар нэгэн даалтын юм байгаа даа биш яг. Тэр хүн буутаа байгаа даа хүн тэр хүний арын шашаал өөрчлөж байгаа байхгүй тий. Тийм Тэнгүүд хүнтэй тэгж харьцангууд амар харгас хэрцгий өөртөө таарсан үнийг татаад байгаа байхгүй. Тий. Яг үнэ яг. Тэнгүүд одоо жишээ нь байранд одоо нэг шинэ хүүхэд ирчээл одоо юу гэдэг чинь нэг хамт олон нэг вагийн ирчээл ингээл ингээл сони өнгөрч мөнгөрөөл тэгэл ах юм бол яг өөрөө тэрнээсээ болоод эсэргүүцлийг өөртөө татах байхгүй тий. Юу гэдэг яг мэдгүй яг Тийм яг хамгаалтын яг шилжиж ирж байгаа хүмүүсээс яг тийм байдаг л та сургууль мургуулт те. Ийм хамгаалттай эдгээр намайг яаж хол гэсэн байдлаар харьцангууд яг тиймэрхүү таагүй юм а татчихдаг. Зүгээр айгу тийм нөхөрсөг байнгут айгу тийм нийлэл дорноо нуусцсан явж идэг ч юм уу. Тий, тий. Тэр ер нь бид нар айгу тийм би биентэй бас эрэг байх нь айгу зүг болов л та. Тэр нөгөө нэг нэг хором юу лээ? Ямар ямар ором төвчөө. Тийм тэр бол үнэхээр лаг тийм зөв үйл ажиллагаа явж исэн юм байна гэж бол бодож байгаа. Тэг яг хүний яг жинхэнэ уурч 3 секунд л байдаг гэж байгаа байхгүй. Яг нэг тэр кинал талддаг мөчн яг тэр үеийг давчхад ингээд нэг тийм амтналын юм байхгүй болчдаг. Ойролцоогоор гэж байна. Тэрэн дээр л одоо ямар нэгэн тэнэг юм хийхгүй. Тэр 3 секунд 3 хором юм шүү. Яг үндэ. <laughs> Харин тийм. Тэгээ яг ер нь тэгтээ яг Уурыг захирах хамгийн сайн арга бол агнаас уурахгүй л байх юм байл л дээ. Тэгэхээр тиймнээс цухтаагаал. Би бас уурал уура барих тухай айгүй судлалаа л да залуучуудын одоо нэг асуудлуудтай хамаатай. Ер нь бол ямар нэг юм одоо хувь дээр өөр дээрээ тусгаж авахгүй байх гэл. Ер нь бодсон чи яг гудамжинд нэг юм нэг бүтлгүү гараад байдэн штэ нэг ингээл хүмүүс рүү муухай хараал ингээл мөрлөж барайл яг юу нотлох гээд байгаа юм. Тэрэнд одоо бид нэр яг би юм одоо тийм хүмүүс амар уур урдаг байхгүй юу? Яг ингээл бид нар одоо соёлтой явсныхаа төлөө ягаад тэр нэг гачин юм дээрлэхүүлэх хэвээр баг ингээд тийш цагаад хариуг нөгчмөр санагддаг байхгүй. А тэгтээ тэр хүн яг ингээд надад биш яг өөр дээрээ тусгаж авахгүй л байх хэвээр байл л да. Яг энэ хүн бол ерөөсөө хэцүү байгаа мэн. Энэ хүний өөрөө нь асуудал байгаа юм байна. Амьдрал нь одоо тааг байгаа мэн. Эсвэл зөвөр өнөөдөр бухимдалтай явж байгаа мэн гэдгийг ойлгоод өөр дээрээ тусгаж авахгүй өнгөрөөчих юм бол бас тэр айгу чухал. Тэрийг хүмүүс чинь өөр дээрээ ингээд Над руу дайрж энэ намайг яагаад ингэж байгаа юм гэдэг югаар авдаг. Би ч гэсэн яг тэгж л хүлээж аваалаа. Яг уралд тэрийг бүр татлаад авчиж байгаа юм шүү дээ. Тэр бүх уурын өөр дөрөө аваад тэгээ хоорондоо яадаг чинь зодом одоо. Тэр нэг ийм нөгөө тэр цагдаагийн байгууллагаас юунууд тэр бичлэгүүд тэр гаргасан юм л шүү дээ. Гурван залуу, дөрвөн залуу ингээд яг юм бүлэг залуучууд зөв баарны үүдэн дээр ингээд зөрж явах та мөрлөлцөөл тэгээ шууд зодтолтол пак пак зогсон чинь нэг залуу нь гурван хүүхэдтэй заяа цохилоод бас орчиж байгаа юм. Нөгөө залуу нь бас дөрөв хүүхэдтэй ч бүр тэгээ шоронд орсон. Бүр fuck 7 хүүхэд өмчирч байдаг шээ. 7 хүүхчүүл амар амар утгагүй байхгүй. Нүүд нь 2 хүүхэдтэй ч үлээ зүгээр ингээд зүгээр л тэр нь одоо баг одоо тийм муу ёрийн газар байсан юм уу те амар сони яг яг тэрүүн таарад тэгээ хоёр баахан гэр бүл ингээд тэгээ тэр Яг клуб яг жоохон клубд хүн нэг цус хөөрчдөг болохоор яг тийм нөхцөл бүрдсэн байсан баг тий. <laughs> Харин тий одоо яасан чи дээр л хүлэхгүй улан гасдаг тий. Тийм. Кул харагдах байж байгаа. Ялангуяа ирчүүдийн нэг тийм юм нь клубд илүү гарч ирээд байгаа юм шиг нэг юм хүний доор орохгүй нэг альфа тий. Нэг эмэгчингийн төлөөх аа яг нэг юм яг цээжэд дийлдэлтэй яг нэг хитэн сармагчмууд хийж байгаа юм шиг Тэгэл нэг юм хитэн бүлэг залуучууд ингээ орж ирж баг зодон их гэж орж ирэл те. Зодтолч модтолдог ч юм уу. Тэгээ одоо бол харьцангуй гайгүй болчиход байгаа. Ер нь одоо манай нэг амраа эднэр чинь бол ярддаг ус метрод 2005 он ингээ тэр 7 6 7 он бол орой болгон зодон болдог. Орой болгон бүр ингээ бүр зодтолдох гэж баг ингээ залуучууд нь олоолаа орж ирж мэрдэг те. Микро зикртээ орж ирж мэрдэг амар байсан. Тэ чекер зикртэй. Тийм 2 3 микро зикртэй гаруучин зотой хийгээл тэний өтрөс шүү дээ. Тийм үү шинжэнгөө тийм юм харшлаа. Оо. Манай зүгээр яг сургуулийн шинэ жил дээр зүгээр 2 микро ширчсэн шүү дээ. Ямар сургууль юм чи? 10 жилийн чинь сургууль дөрөө. Их сургуульд. Аа. Яг яаллаа гэж ярьж байгаа. Тийм бэлэн зүгээр. Зодоо зод бэлэг сквад явж байгаа. Бэлэг зодоо их гэсэн сквад явж байгаа. Шинэ жилийн бэлэг өгөх гэж ирсэн юм байна. Шинэ жишээ танилцсан үстэй. Санта Клаус. Тэгээ тэд нар нь яг ямар холбоотой юм? Өөр сургуулийн л гарууд. Яг манай нэг нь дуудсан юм. Тэгээ нэг маа сургуулийн нэг хүүхэд сургуулийн атманыг чи хандуу бодол мэл энэ гэж байгаа байхгүй. Тэнгуул шиг хөшүүлж ороод гатман гайхаж байгаа байхгүй. Тэгэл мингэн гутал ороод ирчихсэн. Тэгээ ямар ч та мэдлэг. Албаар өдөөсөн юм шүү те. Магадгүй одоо тий. Тэг ингэж цаана бол юу байгаа мэдэхгүй шүү. Гэхдээ яг биш юм хоббитэй ингээ бөөнөрөө цуглцсан те. Сургуулийн гадаа багсралцсан юм. Зөөр ингээд нэг утас цохоход нэг микро ирж идэх те. Бас тийм. <laughs> Муухай тийм бүлэглэлсэн тийм нэг юм. Нэг овог аймгийн юм шиг те нэг тийм хүү нэгдлийн маягийн шат те ирж идэх те. Тэр одоо дараа нэг үгүй тийм бахархал 10 жил мэлд яг зодон гэхдээ амар тийм гой санагддаг. Яг яг зөв юм гэж дэмжиж байгаа юм биш л те. Яг тухайн үед гэхдээ яг нэг юм жинхэнэ адреналин зодлоо гэд тэгээд яг хинч нэг тийм амар хохироод гимтэл уучраад шоронд ороод гэдэг тийм байдгүй байсан. Тэгэл яг зодолтол дуустдаг яг зодчих юм бол айгүй тийм гоё мэдрэмж аван зодуулах юм бол хэсэгтээ номхорн тэгэл тухайд айгүй гоё <laughs> л байдаг гэсэн л та. Одоо яг бидний насан дээр хүмүүс зодлох юм бол тэгэл бүүнгийн асуудалтай. Одоо уусаа хууль нь ч гэсэн чангарцсан шүү дээ. Ашгүй ашгүй. Хүний биеинд бол гар хөрж хөрөх те халдах ямар ч ирэх байхгүй шүү дээ. Одоо ирүүл хүмүүс зодлож байхгүй шүү дээ. Тийм байгаа нэрээ зүгээр байна. Зодлж ивэл асуудалтай л байна шүү дээ. Шаасахтуул, шаасахтуул. Тэгээ согтун эзэс зодлох гэж байхгүй шүү дээ. Ядж байгаа. Тэр байнга зодолдож согтгооч. Заасан зодолдож чадахгүй гэдэг. Чадахгүй байхгүй харин. Байнга зодолдож чаддаг. Тэсэр ингэ зодолдох гэдэг. Ирүүлдэ хийдэж зодолдог юм биш. Тэр нөгөө юу шиг юу байх хэвээр юм болоо нэг тийм fight club гэдэг шиг те. Эсвэл нэг юм Монголын нэг юм. Жооч стрессээ гаргадаг. Тийм залуучуудын нэг юм клуб яг яг юу муугаа өмсөж байгаа сайхан рингэн дээр хусалцдаг. Тийм тий. Гэтэ яг Гэтэ нэг навшин гарууд байгаасаа үргэлж байна л да. Тэгэхээр гэтэ нэг чиний ярддаг л өдрийг ярддаг л нэг жок гэдэг шүү дээ яг ингээд зодоо модон болохгүй эвтэй байжсэн газрыг эмгтэй хүн хараад ирэхтэй ч зодолддаг гэдэг. Хэдрээ ирдэ шүү дээ. Тэр чинь яг яг 30 залуу зүв зүгээр байж байгаа дунд нь нэг халиуна нэг <laughs> тука орж ирэл тээ гэж. Тука энэ. Тэгэхээр яг тэр клабд очих тэр хэрэгцээс илүү тэд нэр яг нэг тийм өөр юмнаас бол зодтолдог байхгүй тийм нэг нотолж харуулах гад тий. Би бол кул. Манай аав бол хэлдэм да бов зодтолт болох гэд. Эмэгтэйчүүд клаб орж боов зодлоо. Йоо. Shit. Талаавч бүр <laughs> tag live shit. Тэгээд манай дүүнэр илүү шоутлах гэдэг юм яах гэж байгаа клаб орж боов зодолт болох гэж байгаа. Йоо ямар гоё юм бэ. Би аавч юм хэрэг яг бишэртгээ ёо. Бас хай хай бас онлайнерууд бас онгоноо бас. Таны аавч амар кул. Тэгээд зарим охтод бол баг тийм зоригтой ордог бах те. Эн тент хор утгаад замаарад ингээ те утгагүй нэг тийм тиймэрхүү л байдаг. Тэгээд ихэнх охтууд бол өөрсдөө зүгээр яг би зүгээр бүжиглэх дуртай тэгээд ер нь зүгээр хөгжилдэг юм чи гоё зүгээр цагаа зөв болгосон өнгөрөө хизээч клуб зөв болгосон өнгөрөө гэсэн. <laughs> Чухам цуснд нь юу байдгийг. Тэг яг тэр тэр те яг санаа нь яг тэр цаад санаа нь яг юу гэдгийг. Хооронд нь алцуулаад тэгээд э, Үгүй тэгж гоё өөрийгөө мэдэрдэг байж болно шүү дээ. Ирчүүд миний төлөө те. <laughs> яг зодтолхоогүй ч гэсэн ерэн зүгээр яг тийм гоё сайхнаас харуулахыг хүсдэг л байх л та тийм ихтөний нэг тийм байглаас мэдрэх өөрийгөө мэдрэх тэр юм чинь бас тэр нөө body language-ийн ямиг анзаарсан уу нөгөө ингэдэг гэсэн шүү дээ шуу муу ингэдэг гоё өдм өдөө амтд амтд ингээд гоё сүүл мүлээч юм харуулдаг гэнэ эсрэг хүснээ татахын тулд тэгээд эмхтэн хүнд яг тэр нэг боломжлогдоод ирсэн тэр нь ядаг гэхээр нэг өөр хүн таалагдчих жоох үед ингээд үсээ ингэж амар их тийм их оролдоод эхэлдэг ингээд амар сэгсэлцүүлж ингээд гараа хийгээд тэгээд тэр яг Тэр байгалийн зүйл. Ингээд нэг гараараа нэг ингэж ингэж. Тэгээд гоо чихнийхээ араар ингээд хийдэж штэ октод чи. Үсээ хаялаа. Гэтэ өнөөд нэг айтайхан хийгээд идэв билээ. Тэгээд зүгээр ингээд дараахан хэлбэр юм шүү те. Яг дараахан л та. Гэтэ яг зүгээр ингээд энгийн зүгээр голомжоор явж явах та зүгээр зүгээр ингээд толгоогоо савчдаг л хэлдэг. <laughs> Яг зүгээр зүгээр янзлж иж болно л да. Гэтэ яг зарим нь яг арай өөр өд юм аа нэг тийм шаардлагагүй амир ихтэй тийм янз цаана тийм нэг чимбай тий цаана нэг яг хөдөлгөөн хийгээд нэг анхаарал татаад байгаа юм шиг тий ер нь өштэй үү тий яг дуу мөн амир чангарчдаг тий яг тийм үед амир чангар ханаа шүлсээ залгич гэтээ манай эргэтэй жүч аягүй гинэ юм санагдаад байдаг шүү дээ энэ яг явж явж эмгтэй жүчин яг цаана ямар тоглоом яваад байгааг бол эмгтэй жүтэл мэдэж байгаа Октод бол яг асуудал бол сайн нууд юм шиг үлээ. Асуудал жоох те тэгээд Ер нь яванда яванда бол яг ирчүүд бол угаасаа базуулах хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэр мөн чанарыг хамгийн сүлд мэдэх хэрэгтэй юм шиг тийм. Чанар манар нь бол мэдгүй. Гэтэ ямар ч үсэн зүгээр эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр байхад эмэгтэй нь угаасаа базах нь бол ер нь баг ойлгомжтой шүү. Эрэгтэй нь хүч хэрэглэхгүй л бол. Ягаад тэгэхээр эрэгтэй хүн ингээд стресс тэгэхээр тийм ганцаараа байж ч юм уу ингээд асуудлаа шийдэх гэж эсвэл сатарах гэж сатаарч тавьширдаг гэж аахгүй ямар нэг асуудалд орохороо. Тэгвэл эмгтэй хүн болохоор тэрийг ярьж тавьширдаг гэж байгаа. Тэнгүүд зүгээр яг тэр хоёр ингээд байна. Sorry. Тэгэхээр тэгэхээр ер нь бол алстай хин ялах нь зүгээр тодорхой байгаа. Фул тэгтэй. Тэгтээ нөө энэ улс орны хөгжил чинь яг хамгийн жижиг нэг чинь гэрүүл шүү дээ. Тэгээ би сайхан нэг юм арахгүй. Жилд 16-аас 17 мянган хүн гэр бололж байна энэс 50000 салаад 10000 хүүхэд өнчирч чинь гэж аахгүй. Oh shit. Тэг хоёр хүүхэдтэй болчихж байгаа юм уу? Тэр орно. 50000 салаад 10000 хүүхэд. Зарим нь 3 ч юм уу. Ямар ч тэгээд ямар ч тийм л юм болоод байна гинэ. Аа. Үнэхээр имзэлмээр энэ одоо ингээд өсөлттэй л байна гэж юм л да. График ерөөсөө дисний хөвгөлтөнүүдийн буруу байл. Тийм, манай бадрлын тэр жок бас айгүй гоё яасан мэдгийн. Тэгээд үгүй тэгээд Гэхдээ энэ бол баг гайгүй тоо байж магадгүй шүү. Яг бидний 90-р онд те баг багт бол амар олон байсан шүү дээ. Ер нь гэр бүл салалт яг энэ одоо аавгүй хүүхдүүд те амар их байсан шүү дээ. Биш манай найзуудын дунд зөндөө байдаг шүү дээ. Миний одоо үерхчихсэн охтууд баг бүгд л шүү дээ. Үе ерөөсөө нэмийнх бас тийм шүү дээ. Манай найзууд намайг бүр яг харагцсан марагцсан гэдээ бүр тоглоод идэг заяа. Дандаа яг тийм яг тэр үед одоо нэг юм тийм охтуудтай орох. Тийм тэр үед яваасаа нэг юм жоохон яг тогтворгүй амар угаасаа. Эвгүй үе байсан те. Санхүү нийгэм ер нь олон галаар хийсэн. Би ч ер нь тэдний нэг л дээ. Гэтэ би ингэж боддог байхгүй. А чи тэр охтуудын нэг юм уу? Ер нь тэр охтуудаас чи нэг байна. Гэтэ ингэж ийм байгаа байхгүй ингээд ээж аав хоёр байна шүү дээ. За. Аав нэг яваад гэж болно шүү дээ. Ээж тэгээд рүү хөтөсөн шүү дээ. Тэгмээ тэр ээж одоо юу гэдэг вэ? Тэр ээж ингээ хоёр ажил хийн баг. Ямар тэр байрны мөнгө, хоолны мөнгө бүх юм ингэ төлнө шүү дээ. Тэхинд бол айгүйх ажиллана. Тэр ажиллаж байгаа хугацаанд тэр хүүхэд ямар ч тийм одоо гэр бүлийн тэр хараа хяналтгүй хараа хяналтгээс янз янз юм бас тутагдсан шүү дээ. Тэнгуут ингэ сул чөлөөтэй болж эхэлнэ. Тэг ингээд хүссэн юм ээгээд ямар нэг юм дондч эхэлнэ. Тэ Тэнгууд ингээд одоо бол яг тухай бид нар ингээд яваад ирсэн байгаа байхгүй. Одоогийн хүүхдүүд ирээдүйд юу болох юм те одоо ингээд нийгэм яг ямар агаалаа бүр ингээд амар докторгүй харт юм их байна уу хүний нэм байна. Яг юунд ингээд хүүхд нь орж байгааг тэр ээж бол мэдж чадахгүй байхгүй. Ягаад гэвэл тэр байр хоол бүх юм бүх юм ингээд өхийн тулд зүтгэж байгаа учраас. Тэгэхээр одоо энэ тийм хүүхдүүд бол яг юм дээр бас айгу э, гэр бүлийн хайр халамж янз янз юм айгу олон юмар дутагдчих өстөг гэж би боддог байхгүй. Тэр ирээдүйд тийм хүүхдүүд чинь тэгээ одоо э, Тэгэл бас нэг бас л дахиад гэр бүл юу нэ шүү дээ. Тий. Золиос болж магадгүй байхгүй. Хараа юм ямар юм дондож байгаа учраас. Тэр талаас одоо тэгээд тий. Ер нь бас ажиглаад тахт манай найзууд дундаас бас ингээд аа бас ээж аав салцсан ч юм уу те. Тэг аав нь байхгүй ч юм уу тийм ингээд хүүхдүүд илүү ингээд компьютер тоглож үзсэн яг яг 90-ад оны сүүл 2000-ад оны ихэр өсвөр нассан яг те дайрч өнгөрсөн яг тэр хөхтөд болохоор амар компьютер тоглолтдаг байсан мөлий. Компьютер тоглолтдаг. Тэгээ нийгмийн юм харилцаа нь жоохон дутуу оролцдог ч юм уу те. Нэг тийм болоод явцсан юм шиг. Гэтэ яг бүгд э, бүх тийм хөхтөд тэгж компьютер тоглолтдаг юм шил те. Тэгтэл ямар нэг юм дондогч те. Тэр тэнд тэнд амар их цаг зарцуулдаг байсан юм уу? Тэгээд бодит байдал тийм тааг байсан юм шүү дээ. Тийм бодит байдлаас нөгөө одоо бас ангижрах гэдэг нь одоо мэдгүй. Одоо жишээ нь Америкийн нөгөө одоо харууд биш үү те? Харуудын одоо ихэнх нь за ихэнх нь юм за тал талаас бараг дийлэн хөвн ингээд аавгүй те? Аавгүй өсөх. Тэгэл одоо их нөгөө өсвөр насны жирэмслэлттэй амар тийм айгүй их байт юм байна л да. Тэгэл нөгөө ядуусын ядуу хороол те. Тэгэл нөгөө аавг уусан хүүхдүүд ч нөгөө эрэгтэй хүний нөгөө юм харах тийм үлгэр дуурал байхгүй. А тэнгууд байрны ахнар гэдэг нэг сайхан гарууд байж идэг те. Янз бүрийн юм хийж идэг те. Бохор бохор юм бизнес хийж идэг ч юм уу те. Тийм баг нэр юм бас зам мамаар орчдөг ч юм уу. Тэгээ ерөөсөө юм айгуу тийм одоо юу гэдэг юм цикл одоо ерөөсөө нэг гинжин юунд орцсон. Тэгэл нөгөө ах нарыг дуурайгаал өссөн чинь амар гудамжны мухаваг яваалал те. Яг одоо тэр нөх хөөдөөсөө гарахгүй Нэг бол шорон руу яваал, нэг бол өстө гангд ороод одоо буудал залж гэдэг юм яг Америкийн тэр нэг одоо яг хар арьстай хүмүүсийн тэр юг бол ингээд бүр баг бодлоготойгоор ингээд бүр гэр бүлийн тэр нэг чинь бүр ингээд устгасан гэж ярьдсан байлээ. Одоо бүр ингээд цаанаасаа бүр системтэйгээр <clears throat> одоо цагдаа нар жишээ нь харуудыг илүү баривчлах одоо хандлагатай байдаг заяа. Одоо цагдаа нарт угаасаа ингэдэг жохгүй яг сар тэдэн хүн баривчлага хийсэн байх хэвээр Тэгэл янгуут ингээл яг цагаан эрснүүдийн яг юун дээр микрофон дээр бичигдэдэг шүү. Цагаан эрснүүдийн одоо ингээд хорооллуудаар тэд нар ч бас арай нэг гайгүй бас нэг боломжтой айлууд байгаа шүү дээ. Тэр хавар нь бол ингээд гимт хэрэгнийх гарахгүй зөө. Яг харуудын болохоор ингээ уус ядуу болохоор яалчгүй хулгай зэлхий нэг жижиг сайжиг юм бол байн гарч идэг. Тэгэд ер нь харуудыг баг баримтлах нь илүү амархан. Тэгэл ингээл баримтлал ерөөсөө нэг юм хууль хяналтынхантай асуудалтай болоод тий. Ингээл тийм Цагдаа нар нь ч гэсэн тэгдэг. Тэгтээ яг энэ нэг юм цаанаас яг нэг юм э, харт түмэн ер нь ядуу дуурай эсвэл буурай байх тусмаа захирахад амархан байдаг шүү дээ. Тэр цаанаас юм яг нөлөө сая чиний хэлдэг шиг тэр одоо харуудахыг зориуд гэж устгасан гэдэг жаа шиг тийм байт юм болов гэж бас бодогддөг шүү дээ. Яг ингээл тийм Монголд ч үж магадгүй. Яг ингээл нэг тийм өөр юмд сатаарч одоо тэгж их орны одоо төлөө мөлөө тэмцэх тийм ямар ч зав өгөхгүйгээр ингээд зүр гэр бүлийнх нь одоо бүхэн асуудалтай байхаар хүн тийм төлөрч чадахгүй шүү дээ тийм байлгах юм шиг надад санагддаг. Төрний чиний хэлж байгаа бас амар үнэлтэй яг хэрвээ эрэгтэй хүүхэд аав нь яг ээжийг нь яаж хайрлаж байгааг харж өсөөг бол өөрөө яг эмэгтэйний хайрлахтаар амар асуудалтай болчихдог байхгүй. Тийм шүү дээ. Эмэгтэй хүүхэд ч гэсэн адилхан тэгэл аавгүй өссөн бол яг эрэгтэй хүн ямар утас хоёр. Эрэгтэй хүнийг яаж хүндлэх ёстой вэ? Тэ одоо жишээ нь ээж нь аавыг нь одоо байхгүй хоогоор муулдаг ч юм уу тий одоо юу гэдэг нь Тэгэл бас нэг аав нь бас нэг жоохон асуудалтай л байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо юу гэдэг эсвэл одоо аль аль нь асуудалтай ч юм мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ ингээд аль нэг талыг л бариад байгаа байхгүй. Нэг талын тэр өнцгөөс л одоо ээжийн яриад байгаа ямиг сонсдог юм. Тэнгүүд тэрнээс болоод яг нөгөө өөрөө гэр бүл олонгууд тэр юугаа циклээс тавтах гэдэг байж болно тийм. Тэр нэг father issue гэдэг дээ шүү дээ. Аавын асуудалтай гэдэг. Тийм охтууд ч юм бол яг ийм яг хоригч болдог байхгүй. Одоо ингээл аав нь хэрвээ багт нь ээжсэн салаад явцсан ч юм уу тийм. Эсвэл байхгүй байсан, эсвэл ерөөсөө тоодог байсан. Тийм охтууд ер нь яг эмэгтэй хүн баг бахта ямар эрэгтэй хүнийг хамгийн ихээр харж өснө. Их хвчлэн аав нөгөө шүү дээ. Тэгээ аав шиг ер нь хүнд автоматар өөрөө мэдэхгүй татагтаад байдаг. А хэрвээ аав нь байхгүйсэн бол хамгийн ойр өсөж байгаа хаа ч юм уу. Эсвэл яг тийм эрэгтэй хүн байхгүй л ер нь зөв өөрийн тоодог эрэгтэй хүн татагддаг болчдаг ч юм уу. Тийм болдог гэж юм. Тэр энэ бол ерөөсөө айгүй тийм хэцүү асуудал. Тэг одоо нэг хүмүүс айгуу гэхдээ энийг сайн ойлгодог нөгөө тэр одоо яагаад тэгээд тим тнийг юм сонгоочоо тэгээд тэрэндээ зодуулаад тэгээд байж идэв өөрөх нь хохиш мохиш тэгэл яг гэтэл тэр хүн яг цаанаа тим ингээд асуудалтай ч юм уу тий шүү дээ тий тэр гэр бүлийн хүч хэлбэр нэг хэцүү асуудал тий <laughs> годомжинд ингээд бүр нэг гэхдээ яг тим үед хоёр яах вэ годомжинд ингээд нөхөр нь эхнэрээ зодж байгаа үед дим яах вэ юу дим яах гэж Гэхдээ яг яа л тэр үнэхээр яг ингээд зогсоох гэж ороод л өхөөс бид тэр чаашаага бол э, тэр бол айгүй төвөгтэй асуудал юм билэ. Би нүдэрийг харж лээсэн л та. Бас ингээд айгүй улаан цаа алах гэдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Гэхдээ яг зүгээр яг ингээд нэг юм навшин юм байдаг шүү дээ. Тэр бол яг дундуур норох цай бол байдаг юм л шүү дээ. Тийм шүү. Би нүд орж лээсэн л та. Тэгээ уусаа яг хүмүүс хэлдэг үнэн л юм билэ. Би тэгдэхдээ яг хүмүүс сонсож байгаа байхгүй. Нийлж дайрдаг гэдэг нь. Аа тийм нэмж дайрдаг гэж сонсч байсан байна. Тэр ингээд ингээд дурандаа хоорондоо задлаад байгаа юм шиг л юм л шүү дээ. Ер нь бол бүр амар хүндэрчээг бол тэг ер нь тэр бол зүгээр дуудлах ус ер нь чаашаа бол яг тэр асуудал тийм. Ер нь бол баг цагдаа дуудсан шулуух юм шиг байлаа. Би бас нэг удаа тасалж байсан тэгээд өөрөө тэр яг эхнэр над руу дайраг үлдээ. Тэгтээ цагдаа нар ирсэн чинь. Ер нь өөрийгөө би эрсдэлд оруулж байгаа хөөх тэр чинь. Би зүгээр ингээд нүг орхиод явчих чадахгүй хараа зогсож байсан чинь нэг настаа ах ингээд бойл мэлсэн чинь нөгөө эхнэрээ бүр ингээд итим дотор ингээд илэгдээд зодчихсон нөгөө ах руу агсарч магсраад тэг би ингээд байха болооч болооч гэж хэлчихье гэж бодчихсан. Амнаас бүр шал өөр гарчдیں۔ Өө чи бистан болооч гэж. <laughs> Нөгөөт нь надраа олгох хэвээр яриад. Тэгээд тэгтээ ягаад ч юм тэр жоохон согтой байсан. Би байсан юм шиг үлээ. Би яг нэлээд сайн. Чи согтой байсан. Чи тэр тэр баг. Тэгээд би бас яг амар том бит авахаар нэр нь жоохон сүртсэн ч гэсэн бас яг дараа нь үр дүнгээс нас жоохон гайхсан л та. Мань хүн нийлээ хохиролтой шаасан. Ер нь л зүгээр бушуугийн цагдаад удаж. Тэр амар гар юм шиг байгаа тий. Би нэрээ сүүл. Бушуугийн цагдаад удаж маар юм билээ зүгээр яг. Дөрв тавлаа ингээд. Цагдаа бас тийм ордо ирэхгүй л тээ бас нэг харахуд хүн орилоод тахарна дөрв тавлаа бид нар найзтайгаа бүр гүйччихэд сүр юм болоод чи бас тиймэрхүү юм ингээд харанхуй болон тэмхтэн хүн ингээд аа орилж морилохор ч бас айгу баатарлаг нэг очимоор ингээд дөрв тавл аамар ингээд сүлтэй жинкнээс галзуу юм шүү дээ <laughs> ялангуяа улангасан чааш гүүгээд очисон тэгээд салж мал ингэсэн чинь зэг буруутсан бас утсан юм уу яаж буруутсан гост дэл зайл гэж юм шойл нийлэл сүртэй бол хоёлоо согтоо хоёлоо согтоо оо shit Новшин шин болж байгаа юм чи. Шүн мөн ингээл гадаа орилж морилгохоор новшин бидэг гэсэн. Одоо ч арай гайгүй болчиход байна л да. Орц морцсон нэг нэг сонирм сонсохдохоор юу сонсч өгөөд бүр ингээд чагнадаг тайг бүр амар. Ямар. Одоо ингээд хүн ойлгох шиг болов яг юу болоод байна яг хүчндүүлж байгаа юм шиг. Тэгээ одоо сая яг ангарагт тохиолдсон явдлагаа за одоо саний тэр цаад бол хоёул нийлж дайрсан. Одоо яг ийм явдлаас болоод дараа нь ингээд нэг эмэгтэй хүн үнэхээр хэцүү байдал тахад ангарах одоо ч юм уу одоо ангарахын хамт байсан найзууд ч юм уу нэг тийм туслах сонирхолгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тийм хүмүүс бүр багийн алуур шаац. <laughs> Тийм шүү дээ. Гэтэ одоо яг тэгээ нэг тэгэн байж ингэж нэг хамт байдаг осууд бас ядаргаатай тий. Одоо ингээл согтгороо хоёлоо би энэ рүү агсраал тий. Тэгсэн мөртлөө тэгээ дараа нь бүр сайхан зүг зүгээр юм шиг явааш. Тэг бүр лайтаа ялангуяа тэрийг бүр ингээд олон нийтийн газар ингээ гаргадаг ч юм уу. Айгуу сонио. Тэгээд амьдрал одоо энэ энэ юмныг одоо бид нар одоо шийдэж чадахгүйгаас шүү. Болон зүгээр өөрсдөө л тийм алдаа гаргахгүй те. <clears throat> Одоо өөр хүмүүстээ илүү сайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэг гэр бүл бол бас хамгийн чухал яг одоо сургууль юм билэ. Хүний яг жинхэнэ хүмүүжлийн сургууль. Тийшөө. Тэгэхээр тэр нь тэнд л ер нь хамаг юм байж байгаа. Хүн боловсралгүй байсан ч л нөгөө хүмүүжил сайтай бах тийм шүү дээ. Хүмүүжлгүй мөртлөө боловсрал ихтэй гэдэг. Яг тэр <clears throat> гэр бүлийн хүмүүжил маш чухал юм билэ. Тэрийг бол бүр хүүхдүүдтэй одоо сайн өгж явах хэрэгтэй. Тэгээ одоо би бол охиндоо тэгэж юусэн ч гэдэг амар хэлэж чийдэг шиг. Тэгээ охиндоо аль болох нөгөө нэг тийм ингээд яг хайраар бүр бэлхахыг хичээдэг л те. Тэр нь одоо янз бүрийн чихэр мэхэр авч өгөх шин. Зүгээр л хамт хараг авч өгөх <coughs> шин. Зарим авч өгөх шин. Тэгээ яг зарим хүмүүс авч өгөх шин. Гэтэ яг хамт байхдаа зүгээр аа хамт тоглож моголж явах та ч юм уу ингээд айгуу тийм хөөхөн тэр алиад бас цан чанарын бас ингээд гоё яах ч юм уу те амар гоё хөөхөн тэрийг нь бас ингээд урамшуулах ч юм уу яг тэр ингээд муухай ааш машин бол ингээд яг наа чи муухай те аа тэгээд охиндоо бас ингээд цэцэрлэгт орохоос өмнө би дандаа миний охин мундаг шүү ухаантай те чи чадна тэргээ тиймэрхүү ингээ бүр програмчилж юм хэлж өгдөг байхгүй тэр бол айгүй чухал юм шиг байна яг хүүхдэд бол одоо ингээ манай ээж болохоор баг ахтыг надад тэгдэг гэсэн юм байна. Миний хүүхэд бол ингээ чадна гэл те амар ихтгэлтэй. Би бүр ингээ ичмээр заяа ингээ яагаад намайг тэгэд идэг юм бэ? Тэгэл ингээл хүүхдтэй ерөөсөө амар сайн ерөөсөө хамгийн мундаг гэж боддог. Гэтэ одоо яг тийм тэр нь одоо бүр бүр утгагүй юм дээр биш л те. Гэтэ яг ингээд одоо чаддаг штэ. Яг ингээд наа муус муус урж исэн ч гэсэн миний хүүхд бол ухаантай хүүхд гэдэг яг тэгж <clears throat> хилдэг ч юм уу те. Тэг тэрэн дээр нь дөрүүлээд ингээд чи бол тэнэг гэж хилдэггүй байсан байхгүй. Монгол нь. Тэгэхээр яг <clears throat> тэр мөр юмнуудыг бас сайн яг тэр толгоонд нь бол програмчилж өгч явах хэрэгтэй юм шиг лээ. Хүүхд багаас нь. Тэр ер нь эрэгтэй хүүхдэд ээж инүүл аягүй чухал юм шиг байна. Би ч гэсэн ер нь манай ээж л намайг бүтээсэн гэж боддоо шүү дээ. <clears throat> Яг минадад өөртөө их ихтгэл гэж байдаг бол тэр болгоныг зүгээр ээж л яг зүгээр миний хүү болох хантай зүгээр чадна. Тэгээ намайг ингээд аягүй сул тавьдаг байсан байхгүй юу? Тэг би ингээд бас нэг жоохон бариулах ястай санагдаад асангууд миний хүн ухаантай юм чи өөрөө зөв зөв шийдэл гаргана гэх тэгчгүүд би ингээд амар тийм хариуцлага үүрэгдчихдэг за. Наа чи амар майнд контрол шүү дээ. Тархинд нь зөвөр чингүүд бүр яг зөв юм суулгах штеп байна те. Яг тэгээд тийм байж чамгууд ер нь тэгээд хазаар хэлээд байгаа юм шиг санагдаж байна. Хүмүүжлийн юм байна. Харин тийм тэгэхээр ээж нар бас яг сүүлийн үеийн залуучууд азар хараа яг ингээд айгүй тийм хүүхдтэй хүмүүжүүлэх тухай мэдлэгтэй одоо чи одоо ингээд хүүхдтэйгээ хамт тоглож байгаа моголж байгаа гэдэг шиг те. Ийм болж байгаа нь бас гоё л байна л да. Тэгээд одоо нэг хэсэг манай үеийн залуучууд бол айгүй хохирогчд болсон байгаа л да. Тэгэхгүй одоо тий хохироод яах вэ? Хохирч Тэгэл хохирсан хүмүүс мэдээж байгаа л ахал та. Тэгтэл одоо нөгөө тэр юугаа тэрийг бас үргэлжлүүлэхгүй байна. Сэтгэл зүйчээр ч гэдэг юм те. Тийм очиж тэрийг ярьж, уудалж яагаад тэгээд байгаагаа бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэг миний ойр тойрны хүмүүсээс одоо зүгээр анзаарч хахад ингээд хүүхэд настай хүмүүс ингээд амар юу авчдаг. Одоо тийм одоо сэтгэл зүүн шарах те. Аа ямар нэг юмнаас шархалтсан, гомдсон ч юм уу те үүсэх ёсгүй юм уу үдцсэн ч юм уу те. Тэр нь тэгээд нөгөө насанд хүрсэн хүрснийхэн дараа өөрөө өөрөө мэдлгүй ингээд өөрийнх нь амьдралд нь ингээд нөлөөлөд байдаг. Сонголтуудад нь зан авир те ингээд нэг юм дал тухамсарт нь ингээд бүр шингэцэн те кодлогдсон гэх юм уу те. Тэр тэрийг хүн айгүй яг таньж ярилцаж бүр тэрийг амар гаргаж ойлгох хэрэгтэй юм шиг л. Чи яг яг сэтгэл судлаач юм шиг өнцгөөс ярьж шүү дээ. Яг л яг л үнэн баггүй. Тэг яг бүр амьдрал дээр тэрийг хараад байгаа байхгүй яг. Яг ингээд амьдралыг бодоод би амар хүний амьдралыг бодож байдаг. Гэхдээ яг э, юу гэдэг чинь аа нүгтэй яг насан турсан багт нэг тэр зарим одоо хүн өөртөө ихтгэлгүй байдал шүү дээ. За энэ бол одоо амар төгөөмөл үүдэг те баг ухт нээж аав ч юм уу чи бол мангар чи тэнэг чи чадахгүй штэ тэргээл те хүүхний тэгдэгч юу байсан юм бэ толгоо молгоор нь цохиж мөхөөл те юу гэдэг нэг тийм байд штэ те энэ эпизод гэхдээ амар дарк болж байна гэж яг хүмүүс юм ойлгох бах л та тэр яг тэр нь ингээд яг баг ухт нэ тэр тэрэндээ амар шархалсан те тэрэндээ амар ээж авдаг гомддаг байсан ч юм уу тийм байжгаад аа тэгээд том болонготой хүүхдтэй тэрийг ингээд гарах гэдэг яг тэр нь бүр ингээд тавтагдаад байгаа хөөх Тэг хамгийн гол нь өөрсдөө тэрийг ерөөс мэддэггүй байхгүй. Тэгээд нөгөө амьдралд нь бас нөлөөлдөг. Өөрөө ингээд бас ингээд зарим юм дээр ихтгэлтэй ингээд байж чадахгүй те. Яг нэг жоохон дутуу тэгээд нэг заа заа гэдэг өөрөө их голох тийм хандлагатай болцсон байт юм шиг харагдсан. Тэг яг тэгэхээр яг олон л үр дүн гарна л да. Тийм. Тэгээд яг тэнгуү тэрэн дээр яг би бас амар азтай байсан гэж бодож байгаа хөө манай ээж те аа өдөр ингээд яг яг аа бол бас жоохон яадаг байсан л да. Ер нь бол нэгэн тийм тестэлдэг байсан юм уу? Эх хүнийхээ хувьд. Чаленжлдэг. Чаленжлдэг тийм. Чи яг чадах уу гээл. Яг нэг тиймэрхүү байдлаар. Аа ээж бол бүр зүр яаж ясан ч юм чи чадна л гэдэг байсан. Тэгэхээр яг тэр бас айгүй чи бол айгүй тийм бүүстлэгдсэн баланстай аав ээж харин одоо түү түү түү бас одоо гайхуулж байгаа юм биш л дээ гэхдээ их азтай л байна л дээ хүн ээж аваа сонгохгүй шүү дээ гэхдээ бас амар тийм тэг хүн болгонд яг ийм бас юу яахгүй гэхдээ энийгээ бид нар бүгдээрээ А гэхдээ надад бол бас юунууд сэтгэл зүйн янз бүрийн асуудал байхгүй биш байгаа шүү дээ. Тэ. Ягаад одоо комеди хийгээд байгаа юм гэдэг юм асуудалтай л байна. Асуудалгүй хүн бол комеди хийхгүй шүү дээ. <laughs> Тэ. Хүн өөрийгөө илэрхийлмээр байгаа. Тэгэл тэрэн дотор ч янз бүрийн юмнууд байгаа юм чи одоо. Аа <clears throat> би бол бас жоохон айцтай байсан мөлий ер нь. Ер нь багасаа бага хахт бас нэг байрны нэг ахнар махнар ингээл дээрлэгдэх ч юм уу те яг нэг тийм одоо дээд ангийн атмаа нэг жоохон хүүхдүүдийг нэг тийм дээрлэгдэг хүүхдүүдэд шүү дээ. Тийм юм. <clears throat> Гэтэ бүр одоо болохоо хайцсан гойжорч байгаагүй л дээ гэж. Би бол айгүй шарттай л хүүхдээсэн гэж. Гэтэ нэг тиймэрхүү нэг сэтгэл зүйн нэг дарамт юмуд бас ингээд надад нөлөөлдөг байсныг би сүүлийн үед ойлгоод тэрийг ер нь ингэж одоо давж байгаа гэх юм уу. Аа. Чи тэд яг тэр учир шалтгаануудыг нь үр дүнтэй нь яаж холбоч мэдсэн яг? Учир шалтгаанууд нь гэж Аа бага хот нь бана байрны хүүхдүүд одоо нийлдэг хүүхдүүд бол ер нь надад дандаас надаас 2 3-аар ах байдаг гэсэн. Яг миний үеийн хүүхдүүд ер нь бараг байдаг гэсэн аахгүй. Тэнгүүд чинь яг нэг 7 8 тахад нэг 2 3 насны зөрүү чинь амар зөрүүтэй сэтгэл зүйн үед тэд нар бас ч бас жоохон санаа манаа суудсан ч юм уу те. <laughs> Арай нэг өөр хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол жоохон нэг тийм одоо юу гэдэг муун муудад дээрлэхгүй тийм юу байдаг байсан байхгүй. Тэгэл би ер нь барьныхаа хүүхдүүдтэй нэг нийлэх хүсэлгүй болсон байсан. Нэг гадаа гарангууд тэр тоглож ангууд заа заагээ гарахгүй ингээд жоохон бэрхшээдэг ч юм уу, эмээдэг ч юм уу те. Хүнийг зайлс хийдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юм зөөр одоо том болсны дараа бас нөлөөлөлт өглөөсөн бэл. Би яг адилхан юм батаа ихтэй сонссон чинь. Би бас яг л одоо миний үеих байхгүй. Бас бас ялгаагүй 2 3 тийшээ. Аа. Тэгэл яг өндөө бол тэгэл тэгээ би хаа ингээд тоглоом тоглосон ш тэр ингээд зэв гэсийг ааж байсан компьютер ч гэдэг юм. Мангар хоцрогдталтай. Аха. Тэнгүү насаар нутаа болохоор. Тэгээд одоо яг юм тэр муу муудаа гэдэг чи тэгээд яг тамхинд гүйж байгаа нь би л байгаа байхгүй. Оо shit хиттэй байсан. Тэгээ одоо ингээд байранд өс одоо юу гэдэг 10 жилийн хүүхдүүд найзлтлаа шүү. Зүйхэнтэйгээ найзлтлаа. Тэр чинь баг 5 6 дугаар анги 7 дугаар анги. Тамхир татлуулсан юм шүү дээ. 8 дугаар анги ч юм уу. Тэр хүртэл тамхинд гүйж байгаа байхгүй. Эсвэл ортлоо ер нь би баг тамхид үүснэ л дээ. Ер нь яалчгүй ингээл. Нэг тийм э, Тэгэхээр бас юм зүтцүү удаа айгүй хэцүү те. Тэг яг тэгээ ангийнхантайгаа нийлээд нэг юм практис бид ингээл явсан. Тэгэхэд бол шал өөр юм чи. Яг үеийнхэн дундаа бол тийм тэгш. Тэгтээ давуу тал нь биш нөгөө нэг сургуулийнхаа 10 жилийнхаа чинь атмануудтай найзалдаг яг үе хатгадаг мотдаг гарууд найзлуудаа найзуудтайгаа нийлсэн чинь шууд дээрээс орч ичээв чи. Йоо тэгэл үеийн дундаа ингээм гут шууд нөө нэг бас сул тал байгаа ч давуу тал бас байдаг юм л. Дээшийг нийлгэсэн маа ингээд үеийн дундаа бол бүр ингээд бас нэг талаараас тийм. Уухнасаа тасраа явчихдаг. Чи надад сэтгүүрээр илүү явцсан. Тэгээ ингээд ингээд хамгаалт ч гэдэг юм уу янз янз юмар амар давталтай ирнэ. Тэд тэр дундаа ингээд оронгууд ингээд яг нөгөө нохон сүл барын талаа хөдөлүүлээ Тийм. Яг тийм л юм тийм л. Барын сүлээсээс батгалж байж нэргэл. Бас. Тэгтээ яг би яаж тэнд яг баярлдаг байхгүй ингээд тэр одон ингээд хуцаанд ингээд тамхинд гүгээд тоглоом тоглоо сугараад ингээд сакс макс тоглонгууд ингээд хамгийн муу юу ч хийсэн хамгийн муу. Яг тэгвэл 2 3 дүү дандаа надад ч 100 ганц жоохгүй. Тэгээд дандаа хамгийн муу нь байж үтсэн. Тэгээд эсэргээр хамгийн дандаа сайн нь байж үтсэн. Сонирхол идэв л. Хүү нэг дундчил мэлээ бүх зүйлийн. Гэтэ яг нүг чамд болсон явдлууд тийм гинтийн зочрол биш ч гэсэн байнга тамхинд яваад хахаар ингээд чиний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж чуунаал а байнга хамгийн сайн байгаад хахаас дээрдэл яваад исэн гэдгээрээ чиний зан харин шинтус нөлөөлж исэн юм биш үү тийм ээ тий Тэгээд э, нэг тамхинд өгөх бас яг жоохон моралын хувьд бас жоохон хүнийг онгодог тий селф стенд онгох юм шиг би одоо би яагаад гүйж байгаа юм <laughs> тэгэл үний амьдрал олон зүйл байдаг хоо яг ингээ хүүхэд насанд өнгөрцөн юмуд ингээд яг тэтэрл байсан болохоор л одоо ингэ байж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа хөөхгүй. Өндөрт нэг ч удаа тамхинд гүйж үзээгүй залуу. Бас сэтгэлийн хат. Бас ямар байх вэ? Ядаж нэг удаа гүгээд үдцсэн хүн тий. Бас нэг жоохон төвчээртэй байгаа шүү дээ. Аль аль талд нь гараад үдцсэн хүн. Тийм бас айгүй тавталтай байх шүү. Илүү одоо өргөн югаар харах байх л та тий. Наад бол ч юм бол гэхдээ яг тийм трам уу биш тийм ямар ноцтой зүйл асуудал биш байхгүй. Тэгэхээр чи яг зөв хурцлагдаал тэндээс юм сураад өнгөрсөн гэсэн. Бүр яг тийм сэтгэл зүйн траманууд яг төрөөр хатаг хэлдэг шиг тэгдэг байхгүй. Бүр ингээд хүмүүсийн ингээд амьдралд нөлөөлөд байгаа хүмүүс өөрөө мэддэг. Тэрнээс болоо бүр ингээд амиа орлоготой суулцсан зав. Тэг ямар шалтгаан та өөрөө мэддэг. Одоо тэгэл эсвэл ингээд нэг юм жишээ нь одоо эрэгтэй хүүхэд багтаа ингээд ээжийг амар ингээд хүндэлдэг байж байгаа. Бурханлаг одоо баг багтаа ээж аваагаа тийм бурханлаг фигюр гэж хардаг байгаа шүү дээ. Тэг тийм багт нь ээж нь ингээд өөр хүнтэй унтчих ингээд харцсан заа сонсцсон. Тэнгүүд тийм насаа болоод ингээд хизээч эмгтэй хүнд итгэж чаддгүй заа. Тэгээд тэр нь асуудлаасаа болоод эмгэгтэй хүнтэй ингэж ерөөсөй зөгцдгүүд эдийг байглаасаа нөө эрэгтэй хүн чинь либидо гэж юм байгаа шнаа. Бэлгийн ирч хүчээрээ өдөөгдөж идэг. Тийм юм байхгүй болчингууд сэтгэл готролд аваад тэгээд тэр нэгцтэй амин оролт явж идэг. <laughs> Ямар амар юм. Тэгэд хамгийн гол нь хүн өөрөө тэрийг ерөөсөө мэддэг байхгүй. Тэрнээсээ болоод байгаа. Тийм учраас сэтгэл судлаач нартай сайн хандчих найгуу зөв. Монголд одоо тийм сэтгэл судлаач Одоо чинь Америкт бол ингээл бараг те хүмүүс бол би терапи явдаг те гэр бүлийн терапи э, одоо энэ сэтгэл зүүн одоо засал гэх юм уу те засал эмчилгээ одоо хяналтанд байдаг ч гэдэг юм те тийм их явдаг шүү дээ. Монголд тэр бол бараг терапиг бараг ер нь ээж нэр <laughs> те гэр бүлийн одоо эгч нэр тэр хийгээд байна уу яагаад байна те. Ер нь бол яг тэр соёл хөгжиж байгаа л да. Тэгтээ бага угаар хөгжлөө. Монгол бэлгэцэд судлалын төв Сэтгэл судлалын үндэсний төв хэрэглийн сэтгэл судлалын үрээл ингээд айгүй боломжийн газрууд байгаа. А тэгтээ ээж аваас илүү нөгөө манай монголчуудын нөгөө шашин шүтлэгийн холбоотойгоор лам бөө тэр ажлыг илүү хийгээд байгаа байхгүй. Терапист тэгээд очоод нөгөө ингээд юмаа даатгачдаг тэгээд ингээд төр зүрийн тайвшрал авчдаг яг өвчин намдах юм уудж байгаа тал айгүй адилхан байгаа юм л яг түр түр ингээд дамжиж байгаа гэтлийг суурн байгаа л учраас ячдаг яг угийн угийн шийдэхгүй те Тиймэрхүү байдлаар. За сүүлчлээ. Бид хоёр нэг сони мэлхэн. Миний ингээд нүтэн дээр нэг юм одоо залуучууд сонсч байвал бас ингээд те огтуд ч юм сонсч байвал бас сонин бааж магадгүй. Миний нүтэн дээр нэг амьдрал салж байгаа би харсан байхгүй юу. Тэр шалтгаан нүр амар тэнэгцэн. Эхнэр нь хүүхдтэй байхгүй. Эхнэр нь нөхөртөө бовны амж жижиг хэлсэн. Yes тэгсэн чинь тэгээд нөгөө нөхөр нь ингээд дээр нь гараад ингээд хийж явах болгондоо ингээд жижиг байна жижиг байна гэдэг ам шигээ санагдаад тэгээ секс хийхэ болцсон ёо shit наа чинийх жижиг байна гэдэг яг хуу жижиг юм шүү дээ тийм үү гангыг тийм яриад шүү тийм жок үт юм бүр дээр нь гараад ингээд яахаар ингээд яг ингээд ингээд аа аа гэж дурж байгаа нь яг ингээд жижиг жижиг гэж ам шиг сонсогдоод тэгээд сэтгэл нь ингээд секс хийхэ болоод ёо тэгээд бүр ингээд гэр бүл салж ирсэн шүү дээ тэгээд бас эрэгтэй хүнд хэлж болохгүй бас тийм муухай хүн гэдэг бас эмэгтэйчүүд сайн мэдчих хэрэгтэй байх шүү дээ. <laughs> Зүгээр ингээ хүүхдийнхээ ирээдүг хараал хийсэн хоёр хөөс болоод нэвс ингээд өөрчлөлтсөн хүмүүс бас байна. Тий. Тэгээ одоо ингээд эргэтэй эргэтэй хүн чинь нэг юм бодол ингээд дотор нь ингээд <laughs> эргэтэй хүний толгойд нэг бодол ингээд тогтцоор айгу төвхтэй хэд юм бэ л дээ нэг сэтгэхгүй хөвд ингээд одоо юу гэх эмэгтэй хүний бас нэг жага өөчлөлтгүй хараа тавьсан бол ингээд бас тий нэг талаасаа ингээд эмэгтэй хүн чинь ингээд яа тийм бас нэг арай өөр өдөх байна. Эргэтэй хүн бол ингээд уучлалт байг бодчих идэг ингээд үлдсэн насаараа ингээд хараа тавьсан нь ингээд эмэгтэй хүн болохоор ингээд байгаа байхгүй нөө ийм эрэгтэй хүнээс амар тийм хайр халамж ингээ гой сайхнараа дуудулж магтуулж явах тийм юм амар дуртай. А эрэгтэй хүн болохоор яг тэр их нэмэгтэйд хүлийн зөвшөөрөгдөх. А тэгээ хэрэгтэй юм шиг мэдрэмж авах амар дуртай гэж аах. Тэгвэл яг над чиний саний ярьсан кейс төр чинь болохоор зүгээр э. тэгээ хилчиж байгаа учраас зөв хамгийн тэр гол үн цэнийг үгүй хийсэн тэгээд. Тэгээ бүр үн цэнийгөө болоо тийм. Йоо тэр бол угаасаа ямар тэр залуу бол насан туршийн траума шаалсан баха. Тэр бүр яг хамгийн хаанч ер нь хамгийн асуудалтай болчихж байгаа. Амар нь яг тэр залуу үнэхээр жижигхэн бовтой байсан учраас тэнд амар имзгэлж байгаа байхгүй тий. Тэрнтэйгээ бүлийн зүйл Тэрнээс шиг яг эвлэрээд гэж. Манай сул гайвал таашаа. Мэдээж амар том байсан бол гэж имзэглэх байсан хэрэг. А тийм үү. Гэхдээ одоо жишээ нь тэр чин одоо харьцангуй хөлхөтэй тий. Яг зарим хүмүүсийн өвччих юм, зарим хүмүүсийн одоо юу гэдэг юм. Тим чичгэн биш. Манайхан өөрийнхөө мэддэг л байсан юм байна. Тэгээд яг тэрийг батлангууд шууд за за гэдэг. За за гэж. Тэр гэхдээ яг тэр хану хануутай уулзуулмаар юм байна ёо. Хану бүр амар өөдрөг шүү дээ. Эртний хэмжээ чухал биш, перформанс чухал байдгийг гал яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг хану шиг өөдрөг. Тэр залуу бас тэгээд өөдрөгөр алхах тий. Үгүй эрх хөөлгүүд. Манай подкаст сонсож явах юм бол одоо тэгээд хануугийн юг сонсороо гэж. Тий. Хануутай уулзаарай гэж хэлээ да. <laughs> Хано. Би нэг та нар ингээд юу амар юм ярьж бангараа бүр. Sorry sorry. Тэг амар фигэ тийм биш л дээ зүгээр. Яг сүүчүүд бас мэдж байгаарай. Энэ бас чухал өгшөө. Их тий бас болохгүй. Би одоо эсрэгээр за за. Нөө нэг э, би сайхан нэг жокийн санаа хайгаад. За. Тэгэд нөө нэг э, японочдын нөө нэг юм 500 хүний ингээд юм бичлэгэд нь штэ. 500 хүн ингээд заалан дотор ингээд амар том үйлдвэрийн заалан дотор мангар гоё гэрэлтэй. За. Шаргууд идэгээс мангар гэрэлтэй хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тэрийг порно юм аа тий. Тий. Тий. Тэгээ тэрийг судалж үзлээ. Тэгсэн чинь яг үндсэндээ бол яг нэг 6 э, барилттай юм л та гэсэн стандарт. Тэрийг танаа судлаад үзээр тэр үл яг ингээд японочууд тэр 500 төр бичлэг зүгээр нь хийгээгүй юм блэ. Яг судлаад үзэх юм бол оршлын ихлэ 3 барилттай эмхтэйгээ халааж байгаа байхгүй юу? Тэгээ араас нь ингээд эмгтэйгээ тавилах үлдсэн 3 барилт нь орж ирээд тэр хугацаанд нэмэгтэн тавьж чадахгүй юм бол 7 дахь барилт эргэтэн өөрөө зохиогоод ямар ч барилт хамаагүй хийгээд газ тавьж байгаа байхгүй. Тэгээ зохион байгуулалтууд амар ингээд сэгс гэдэг чинь бас ингээд аль аль нь эргэлт их штэ. Тэгээ цаанаас нь тэгээд ятчих. Тэр яг 500 хүн ингээд хүмүүс л зүгээр тэрийг үзээ сааж байгаа байхгүй юу? Заавар өгсөн байгаа юм тэр залуу 500 залуу. Бүгд бүгд ингээд барилт зэрэг шөлж байгаа штэ хамгийн их нь зогсож байгаа тэгээд нөгөөдх нь ингээд араас нь ингээд ингээд халааж байгаа хгүй би ингээд нэг хүн удирдах байгаа юм тэр нь яг анханаас нь барилуд нь заагаад өгтөн тэгээд э, тодорхой 5 минут 8 минут гэж шууд барилуд ингээд нэг самбар өргөд байгаа юм шиг. Тэгээд бүгд зэрэг барилудаа солидөг. Бүгд зэрэг 500 Монголын нэг өдөр гэж зураг шиг болдог шүү. 50 матрас ингээд яг өөдөөсөө тулцсан. Тэгээд эмгтээчүүд чинь бүгдээр нүдэ хандсан. Эрэгтэйчүүд нь бүгдээрээ цагаан бандааштай. Тэр тэр зохион байгуулалтаасаа үзээрэй. Тэрний дарааллын дагуу бас ингээд хийгээд үзээрэй. Бас тий. Бас эмгтээчүүд нь ингээд бэлгийн юмд ингээд бас тавьж чадахгүй байгаа даа шүү. Ирчүүд нь ингээд газ төрүүл тавьсан унт нь унтч шиг амар мондөг мондөг юм ярьцгаагаад байгаа. Тэрийг бас залуучууд судлаараа эмгтээчүүд тухай халаагаараа гэж бодож байна. Жижигхэн бовтой хүн яаж амьдрах тухай яг сайн судалсан байна. Тэр бас өөрийнхөө туршлагаас бас судалсан байгаа. Жижигхэн бовтойгийн асуудалтай бол зөв Японы хүчил амар юм шүү дээ. Хинч тэнцээ жижигхэн бовтой гэж бодохгүй шүү дээ. Үндсэндээ одоо байсан юм. Үгүй бас үндснийг тэгж болохгүй шүү дээ. Гэтэ тэр бисгэдэг юм зэрэг. Тэр бүгд ингээд дуусцаа байгаа байхгүй юу? Тэгээ секс чинь миний хувьд ягаад ч нэг юм дотн харилцаа ингээд хийсний дараа ингээд нэг юм үлдчихдэг байхгүй ингээд дотн харилцаа чинь юу чинь те. Ингээд байгаад байдаг байхгүй ингээд цааш нэг амьдрал шиг юм шиг тэгээ байгаад байдаг байхгүй. Яг тийм ингээд юмуд ингээд аягүй хаа ажигдэж ийлээ тэр хүмүүс хөвтсөн жаргаад өөдөд сараад инээж хөвтөж үлдсэн хөгс залуу мада таарсан байгаа байхгүй ингээд рандом. Тэгсэн чинь тент зүгээр ингээд бүгд ингээд хөвцөөсэн чинь нэг гар ингээд хоёр дахь хийж байгаа шүү бүгд л байхгүй ганц гарыг хийгээлсэн шүү дээ. Бүгд тэрийг хүлээгээж гэж бичлэгээ хаах гадсан. Йоо. Тэр ихтэй нэг өөрийгөө бас гялс шаналж утсан шүү. Тэгээ бүр хийсээр л байсан. Тэгээ 490 хэдэн хүн харж байгааг одоо хийж ахчих. Тэгээ бүр ингээд хийсээр байгаа тийм бүр хийсээр байгаа бүр ингээд чүтээ доо баг орлоо төвч байгаа байхгүй. Тэнгуудаа шууд нөгөө нэг бүгд алга ташаашаа. Тэгээ зүгээр доош хараад тэргээд яг ингээд шулуу шогомшиг бол авчиж байгаа байхгүй. Үнэхээр ядарсан шиг лээ. Гэтэ яг Гэтэ би тэрийг үдчихсэн байна. Заримынх нь ингээд бүр эргэтэйгийнх нь боон босхгүй заяа. За. Тэ. Тэгээ ингээд нэг ингээ аим гонигтай хажууд нь эргэн тойрон бүр ингээ амар нэг нэг яг тэрнтэй таарсан эмэгтэй амар онцгой мэдрэмжтэй байна. Тэр нэг баг ээлтэй биш тэр орцсон бүр. Тэ. Ганцаараа ингэсэн бусны хийж авчих. Гэтэ бас тэр нэг бас тийм үе бас бэ штэ тэ одоо юу гэдэг сэтгэл зүй тэр чинь би энэ сэтгэл зүй гэдэг үг ямар их ашиглаж байна гэхдээ яг ингээд эргэн тойронд хүмүүс амар яга өөрийнх нь босхгүй ингээд Тэг байх ч бас айгүй дарамттай байх л та бас хэцүү те. Тэг дарамт ихсэх тусам босгүй байх. Магадлал ихтэй. <laughs> Тэг нэг сэтгэл хөдлөл их байх. Би ингэж бодлоо байхгүй юу? Секси хөв доктортой харилцаа бол оройн ингээд секс хөв хэрэгтэй доктортой харилцаатай гоё ингээд байх юм хаппи явах юм бол магаш хөдлөн ажиллаа сайн идэх гэж ойлгодог байхгүй юу? Аа. Тэгээ ингээд японч ажиллаа сайн ихгүй юм. Үгүй үгүй. Тэг яг японч ч амар хөгжөд байгаа шүү дээ. Ажиллаа сайн хийгээд байгаа Тэгээ оройн амир асуудал байгаад байхгүй шүү дээ жижигэн бовтаж гэсэн тий. Тэгмээ тэр эмгтэн үний нэг юм бовтой биш ээ. Японочд гайгүй шүү дээ. Тэг яг эмгтэн үний тэр нэг эмгтэж үуч нэг юм амир жижигэн шүү дээ. Жижигэн л тий. Аазад бол яг бас яг юм дэлхийдээ ч жижигэн шүү дээ. За тийм ээ. Энэ галактикт бас яг соёл иргэншлийн хувьд үнэхээр лаг хүмүүс. Гэтэ технологи мэхлэг. Яг тэрдэр бол үнэ. Ийм эргэн дээр нь ажлаа сайн гэдэг нь эмгтэжүүд нь холбоотой гэж бодчих юм би бол. Яг ингээд гинждэж шүү дээ. Яг ажлаа сэн сэтгэлээс ихтэйг ингээд хаппи байх гад ингээд тэгээд хандлага нь амар мундаг байгаа байхгүй. Яасан дээр ингээд Япон Америк хэрэгжилттэй Япон эмэгтэйчүүд ингээд өөр ингээд Европын порно дотор ингээд тэгж гинжтэн блээ. Тэрийг би ажил харсан. Oh fuck. Японцууд болохоор өөрсдийнхөө ингээд э, эргэжчүүдийг амар хүндэтгэж ингэж үйлдвэрлэдэг юм шиг. Сэтгэлээс ингэж гинждэг болохоор ингээд нөгөөд нь ажлаа сайн хийгээл хөгжүүл. Одоо н Африкийн орнууд харалт амар том бүр азрах гэдэг гадаа маш их юм. Гэтэ би бол яг надад ч эсрэг үзэл бодолтой байна. Яг хүмүүс яг тийм дутуу мэдрэмжээ нөхөхийн тулд харин улам илүү шаргуу шаадаг байхгүй яг амжилтанд хүрсэн гарууд их хвчлэн царай муутай байдаг ч юм уу эсвэл нэг тийм Ньютон ч юм уу, Тесла ч юм уу хизээч секс хийж үзээгүй ч байж ах шиг тий. Яг бүр сууд ухаантнуудын нэг. Тэгэхээр яг бүр дутуу байх тусмаа тэрэндээ мотивацлагдаж тэрийг нөхөх гэж бүр амар тийм явдаг гэж магадгүй. Би нэг ингэж очиж одоо тэр сууд хүмүүс болохоор эмхтэй хүн тий асар их цаг хугацаа, асар их халамж, асар их мөнгө ч гэдэг юм уу айгүйх шаарддаг учраас ийм том золиос гаргаж иж би энэс илүү том амжилтыг гаргана гэсэн юм дээр л толгуурлаж хааш явдаг гэж. Тэдрэл амьдралдаа байж болох амьдралынхаа талыг хэсэг золиосонд гаргаад амжилт үзүүлсэн хүмүүс болохоор арай өөр өнцгөр харж байна. Наа чи яг логикийн талаас айгүй зөв сонсогдож байна л да. Гэхдээ яг тийм биш байдаг байхгүй юу? Эхтэн үний чи одоо яг үндсэн хөдөлгүүр нь төрлий би доо гэдээ яриад байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Бэлгийн одоо сэтэл тийм юм нь амар чухал байдаг байхгүй юу? Тийм учраас одоо ер нь бол өөрийнхөө өөрийн тоохгүй байгаа эмгтээд тоогдох гэж одоо шаарлахж дайх нь бол эргэтүүнд амар ашигтай. Ер нь бол эмгтүүнд хаягдах нь бол эргэтүүнд амар ашигтай. Ягаад гэвэл мотиватор амар мотивац болдог байхгүй тэр чинь. Тэг ийм шалтгаанаар бол би яг эсрэг бодолтой л байна л да. Гэтэ яг 100% зөв гэж байгаа юм биш. Окей. Би нөгөө гэрүүлэн доктортай харилцсан дээр л ярьсан юм л да. Нэг секси. Гэтэ ер нь бол гэтэ зүгээр доктортай байвал амар бах тий. Тий. Их нэртэй ингээд орхитой ингээд баг сард ингээд хийхгүй ингээд бодлоо. Тэгэхээр тэр хөлдөө үнэ гэж бодлоо. Тийм шүү дээ. Тэр айгүй буруу шүү дээ. Тэр чинь ингээд э, мангаар хүүтэй харилцаа байна <laughs> бодлоо. Бартаа бүр яг юм стресстэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр айгүй буруу шүү дээ. Тэгээ бүс хард ингээд ихнэртэй орлоо. Нэг хин хийж ингээд бодлоо. Тийм тэр чинь аюу буруу ихгүй юу? Яг үндэ тэрийг бас маа залуу залуу гэр бүлийн төлөөллүүд бас сонсож байгаа бах тий. Аа. Бүр ажил юм шиг хийх хэрэгтэй юм лээ. Нэрэ бүр яг хийх ёстой юм шиг. Албатай юм шиг. Тэгэхгүй бол энэ ч яг яг харилцаа гэдэг юм чинь бас яг тийм дотн харилцаан дээр байж биеийнхээ хайрлж, биеиндээ эрхэлж тий. Нялуурах тийм байх байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол зүгээр л хоёр хамтран амьдрах гэж шаагаад гэж болохгүй зү тий. Тэгээ хоёулаа хүсээд идэг тий. Тэгэхээр энэ бол бас эмгтээгийн бас үүрэг. Эрэгтэй хүн бол угаасаа ингээд залуутай бол амар хүсэлтэй шүү дээ тий. Сайхан сүп хийтлэн тий. Сайхан гэл босгоод <laughs> хизээд бэлэн шүү дээ. Эрэг хүн бол бас цэрэг шиг бас тий хилийн баг нь өргөж босоо байдаг. Аа тийм. Тэр үнэн. Тийм. Тэгэхээр гэр бүлийн салтай. Тийм бүсгүүчүүд бас яг энэ дээр битгий залхуураасаа гэж хэлмээр байна. Яг тийм би заавалч бадрал яг намайг яг өөрийнхөө гэр бүлийг яриад байна гэж. <laughs> Яг тодорхой хэмжээнд бол ярьж байгаа. Гэхдээ ер нь бол бас тийм болохоо байсан уу биш л те. Залуучууд те. А гэхдээ ер нь тэр тэр тал зүр надад ажиглагдсан шүү. Яг эмгтээчүүдийн бас өнцөг бас одоо энд байсан бол бас өөрөө ярих л бахал та. Тийм. Гэхдээ яг би бадралтай бол ангарахтай бол санал нийлж байна. Эмгтээчүүд нь бас <clears throat> илүү одоо ер нь бол ийм байт юм лээ. Эрэгтэй хүн татгалцахаасаа илүү эмгтэн илүү татгалцдаг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Окей, хий өнгөт <laughs> те эмхтэй нь илүү нөө гэх эрэгтэй хүн бол баг нөө гэхгүй дээ ер нь ямар ч тохиолдолд. Тэгэхээр <laughs> за <laughs> тий тий эрэгтэй хүн бол бэлэн штэ. Яг уу яг нөхцөл нь бүрдүүл тий. <laughs> Одоо шанд ингэ сагддаг одоо ингээд э, гэр бүлийн хувьд юм одоо ингээд одоо юу гэдэг э, э, үеийн хувьд ч юм уу тий нэг юм жоохон юм бонус юм зангираг жоохон ингээд тайлт юм шиг. Юу? Аа гэмээс. Яг бэлгийн одоо харилцаа. Ер нь бол нэг жоох ингээд нэг бохонд баг зэргийн бохимдолтой юмнуудын бас ингээд жоох ингээд ингээд масаг ингээд жоох томроод ингээд тий зангирыг нэг жоох ингээд таа. Бүр хоёр тий аашин ингээд зөөлдөг юм шиг бүр санагдаж юм. Тий аль аль нь одоо жишээ нь юу гэдэг үл ойлголт жоох юм дэр би юмдаа ингээд уурлах гал тоних гал ч гэдэг юм тий. Яг тэр бол яг хийхгүй байгаатай л холбоотой байдаг. Би л тэгж бодож байна. Бөөнөрсөн тий. Ингээд өө өстө баян гуцалтж ивэл тэгэл <laughs> Тэ нэг сайхан хээгүү байх юм шүү өгсөн дээр энэ ш алгадаа тий 28 <laughs> колор аа яг гад байна тэр гэл тэгээ шууд хавир жунгаа дү дү дү хавир жунгаа аа яасна хавируулах дуртай байдаг л хөтэй ус гэж байна гэтээ тий бас яг япон хүмүүс яг тэр нь бас байдаг гэж магадгүй тий хүндмээр санагддаг гэтээ яг тэрнтэй ч холбоотой яг юм тэр Яг <laughs> энэ бол зөв хар хар ухаанаар л манайд бодож байгаа л зүгээр тий зүгээр тий тий штэ хар ухаанаар яг тийм бол биш штэ тий тэр нэг бүсгүүчүүдийн нэг хит нэг ингээд би эрэгтэй хүнээс хамааралгүй гэдэг нэг амар супер болох гэдэг тэр бас жоохон буруу юм шиг байгаа юм аа. Одоо тэгээ эрэгтэй хүнээс хамааралгүй за яг хөө тэгээ өөрөө өөрийгөө ингээд аваа явчихдаг те. Тэгтээ бас эн чинь нэг харилцсан шүтэлцлэгтэй арга билэг нэг юм байна шүү дээ те. Эрэгтэй хүн байж ижил хүн төрдөг өстэй ер нь. Би би нэр зөвхөн эмэгтэй хүн тэнгэрээс тоонор гэрэл тусаа төрдөг өстэй. Нэг удаа л гэх шах. Тий, яг хоо Мария гой ихийн кейс дээр. Тийм, онгон Мария их байна тий. Алангой их байна. Мухаммед ээж бас тэгсэн юм шиг л шүү дээ. <clears throat> Харин одоо яг тэ хүмүүс ариун дагшин юм аа бас тийм боогноос хол байлахыг <laughs> хүсдэг юм шиг байна гэж байна. Гэхдээ ер нь бол бүхэл юм боовор л дамжиж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. <clears throat> За, чихнээсээ битгий сонс подкаст болчихсон. За, яг нэг өмнө юу ярьж илаа чи сая яг А эрэгтэй хүмүүс би эмэгтэй хүмүүс би би нэрээ дутдаг. Одоо эрэгтэй хүнээс хамааралгүй гэдэг. А тийм тийм тэр нөө феминистийн тэр аяуч бас айгу гоё сэдв нөө амаахаа ярьжсэн айгу төстэй тийм. Чи бас яг тэрэн дээр амаахтай хамт ярьжсэн санаж байна. А юу гэсэн нөө нэг эмэгтэйчүүд айгу тийм нөө нэг юм би л ингээд ийм хүчтэй байна. Яаж гиснээс болоод ингээд энэ үзлээс болоод айгу тийм сингл мама одоо гардаг гэд. Тэр айгу ортой санагдсан. Ягаад тэгэхээр эмэгтэй хүмүүсийг заавал эрэгтэй хүмүүсээс дор байлгах гэдэг юм шиг яг эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүс чинь хоорондоо өөр байхгүй яг адилхан юм шиг байх гэдэг. Наач одоо бүр дуусахгүй хэрүүл ална. Тэс ондоо байхгүй. Тэр нэг эрчүүд ангаргаас эмэгтэйчүүд сугараас гэдэг нэг ном байдаг шүү дээ. Тэрийг унших юм бол зүгээр л эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн ямар амар ялгаатай мэдж болно. Тийм учраас зүгээр яг өөр өөрийнх нь ялгаагаа. Биологийн хувьд бол тэгэл уусаа ялчгүй л ялгаатай шүү дээ тий. Одоо ингээ баруун тос янз бүрийн өөр шин төрлийн хүүстэй одоо холимог хүүс мүүс одоо эрэгтэй мөртлөө ингээд би би бол эмэгтэй хүн гэдгээрээ одоо өөрийгөө илэрхийлмээр байна. Өөрийгөө эмэгтэй хүн гэж бас танилцуулмаар байна. Тэргээл янз бүрээр бас Гэтэ би эмэгтэй хүнс ганцлан байлж байгаа. Ер нь бол өөртөө ихтэй байдал эмэгтэй хүнд нэг өтөв үгтэй гол юм шиг санагдаж байна. Сул тална. Өөртөө. Яч өнөө энэ подкаст ямар их цогсож байна те. Тог тогны хэлбэлцэл жоох явж байна. Тэгээд тэгж л боддог. Эрэгтэй хүнийг бол би зүгээр яг ингээд охтод хэлэхэд бол эрэгтэй хүн бол миний л бодож байна. Айгуу гоё. Тэг зүгээр яг хүндлэл гэж ойлгодог. Яг хүндлэл эрэгтэй эрэгтэй хүнийг. Тэгэл одоо юу гэдэг эмэгтэй эрэгтэйчүүд хэлэхэд бол энэ найз өхнийгөө яг өөрөө өөрт нь л яг ингээд итгэлтэй байлгаж чадах юм бол аз жаргалтай болох юм шиг. Ганц сул тал нь ч юм уу хүн ч юм уу. Тэгж л бодчих юм би бол. Аюу зүв зүв. Тэг би одоо өөрийгөө намайг амар сайн хүндэлдэг ойлгодог хүнийг хайж байгаа байхгүй юу? эсэргээрээ би одоо юу гэв бас яг эсэргээрээ гэж бодож байгаа. Тийм бас өөрөө хөндлүүлэхээр байх хэрэгтэй тийм. Эмэгтэй хүмүүс яг тэгдэхтэй нөө нэг юм. Гэтэ нэг жоохон нэг юм дээр л хүндлээд өгчихэд нэг эрэгтэй хүн чинь нэг цэник ороод байгаа ч юм шиг тийм. Аймаа өмцөлтэй. Гэхдээ босоод ирч байгаа тийм. Миний бол аймаа гол чухал зүйл байхгүй. Тийм. Хүндлэгдэнэ гэдэг. Хүндлүүлэхгүй байх тусам асуудал үүснэ тийм. Эмэгтэй хүмүүсийн ч гэсэн тэр одоо нөгөө нэг өөртөө ихтэй validation гэдэг байгаа ш тэр нь бүр амар чухал байт юм шиг л яг нэг юм. Заримдаа эмэгтэй ч зүгээр яг тийм хардсандаа биш яг зүгээр нэг тийм чи өөр хүн хайртай мууч гэдэг юм нэг тиймэрхүү юм асуудаг да. Тэр нь яг үндэ зүгээр яг өөрт чинь л би хамгийн гол нь хайртай гэдгийг хэлүүлэхийг хүсэж идэг цаанаа тиймтэй байж идэг. Тэр тэр болгоныг нас хангаж өгч ивэл validation гэдэг чинь одоо баталгаа гэх юм уу те. Өөрийгөө батлах тийм хүслүүд юм лөө. Надад ч гэсэн бас ингэдэг зарим юм дээр ингэдэг нэг юм хүндлэл гэдэг цаанаасаа нэг би бас нэг айл хэрийн эр хүн гэж гэдэг юм те. Тийм хүсэд идэх байхгүй. Яг ингээд за эмхтэн хүнийг ингээд зарцлах гээд байгаа даа ч биш те. Зүгээр ингээд зүгээр л тэрний хоолны дээжийг нөхчөөч те. Юу гэдэг чинь тэр тийм жижигхэн юм дээр нэг тэр юм нөхчгөл эрэхтэн хүн ингээл санаа одоо нэг тийм олон юм яриад байхгүй л байхгүй те. Тэнгүүд манай тэр бүсгүүчүүдийн гаргаад байгаа тэр алдаан л яг тийм шиг байна. Яг ер нь хүндлэх хэрэг байна уу тий. Хүндлэх. Тийм. Тэгээ тэгээд Тэгээд нөгөө нэг өөрөө яг эр хүн шиг хүндлэл үсэт байдаг те. <laughs> Тэгээ бүр сүултээ манай энэ феминистүүд баг эрэгтэй хүн болж байгаа шиг байна. Удахгүй боо орох гэж байгаа гэж. Яг феминист гэдэг нь бол яг тэр нөгөө ер нь яг тодорхойлолт нь бол зүгээр л яг энэ хоёр хүүсийн тэгш эрэгтэй, тэгш боломж, тэгш төлөөлөл юм бэлээ л те. А тэрийг болохоор манайхан яг <coughs> жоохон зарим манайхан ч гэхдээ ер нь хаасаагүй ер нь ялангуяа одоо энэ Америк барууны өндөр бас жоохон туйшраад тах шиг нэг баланстай байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ оолн яг би оюутан багт яг энэ тухайс өвччихээс байхгүй. Яг феминист гэдэг чинь тэг ширхийн тухай гэсэн тодорхойлттой мөртлөө зүгээр яг үг нь өөрөө феминин гэдэг язгууртай байгаа сте. Эмэгтэйлэг. Тэгэхээр бас доголдолтой байгаа юм л та. Гэтэ нийгэмд бас ингээд эрэгтэй жүд нь ингээд дан ганц хүчирхийлээд байгаа юм уу гэхээр бас гэр бүлийн тий эмгтээчүүдсэн гэсэн бас айгу тийм Тэрийг өдөөж идэг. Бас ингээд э, байгаа шүү дээ. Тэгээ аль алинд нь тэгээд одоо манай аль алинд байгаа байхгүй. Тэгэд тэрийг ингээд бас тэ ямар ч юм те. Одоо гэр бүлийн асуудал амар хэцүүтэй. Гэр бүлийн асуудал хөндөлтэй те. Харин тэ энэ энэ эпизод энэ яриан тэр dark эпизод маш их ярьчлаа. Өөр сэдв хөнгөс сэдвэр ороод үзаг манай клубэр юу вэ? Сүүлд бас гой гой болох гээд байна. Тий. Аа. Энэ зөний том хамгийн том төсөлтэй гэж байгаа тий ота. Тэр талаар ярих уу? А зүгээр амар хуурж идэх шээс. Газ хөнгөс идэвэр орцгоо. Залуучуу. Дэнэ боо ярихгүй тэр гэж. <laughs> Солонго ба ирвэх. Юу гэсэн чиг. Солонго ба ирвэх. Энэ зон нөгөө юу? За энийг бас шууд зарл. Аа нууц хэмээн ярих юм уу? Тий, ууса цуврал шоу шоуга дахиад хийж байгаа. Зоны аа комеди клуб дээр хийдэг. Тэгээд одоо комедиануудтайгаа бас одоо гаргаж танилцуулдаг. Өнгөрсөн зам бол Live from Epic Comedy гэдэг залуучууд үдсэн баг. Тэр бол маш олон хүмүүст хүрсэн байлээ. Одоо манай Монгол улсын хүн ам чинь 3.2 сая гэж байгаа. Аа тэгсэн чинь манай тэр юу бичлэгний одоо Live from Epic Comedy-гийн YouTube дээрх үзэлт бол 4.7 сая болсон байлээ. Аа Facebook дээр бол 6.1 6.4 билүү нэг үлээ нэг сая амар олон үзэлттэй давтагдсан тоолдоо. Тэг яг нэг нийт гаргасан видеонуудаа ингээд яг үзэлтийг нэмээд яасан ч бас аа тэгэд анхны одоо миний яг продюсинг төсөл байсан. Продюсинг хийсэн. Аа продюсераар ажилласан. Продюсер. Одоо нэг шат ахна шүү дээ. Продюсер. Аа энэ жил имшлэг. Тий. Тэгээ продюсер гэдэг бас тайлбарлах хэрэгтэй баг тий. Продюсер гэдэг чинь юу юм бэ? Produce бүтээх. Бүтээх тий. Тэгээд юу ер нь бол одоо энэ хөрөнгө оруулалт те энэ санхүү одоо энэ хийгч бол мэдээж санхүү шаарддаг те санхүү тэгээд уран бүтээлчд тэр одоо production баг ингээд бүх одоо энэ нөгөө эцсийн тэр бүтээгдэхүүн тэр бүтээлийг гаргах бүх юуг л одоо үе шатан дээр бол оролцдог хүнийг л хэлдэм билээ л дээ. Ер нь одоо байхгүйгаас нь би болтол нь явдаг л тэр хүний бол продюсер гэдэг юм лээ. Тэгээд аа би энэ энийг бол айгүй одоо энэ арай туршлагатайгаар бас хийх бах. Өнгөрсөн жил бол яг миний хувьд бол яг туршлага байсан. Тэгээд тийг зүгээр хийгээд үзье гэж <clears throat> бас одоо яг stand up comedy хийж гисэн цагаас л Монголд Монголд юм stand up comedy юм цоврал гарах юмсан гэж хүсэжсэн. Тэгээд <clears throat> одоо энэ жил бол бас арай туршлагатай. Тэгээд бас одоо манай шинэ комедиануд байна те. Бас хүмүүс нөгөө нэг сүүлийн үед бас нэг жоохон ийм хандлага харагдаад байна л да. Мэдээж сая одоо нөгөө манай зарим залуучууд маань гэрээгээ өргөжлөөлөхгүй тий ингээд юу шинээр бас өөрсдийн юу байг клуб байгуулнаа гэдэг одоо comedy lab гэдэг гарсан байгаа шүү дээ тий тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс бас ингэж ойлгоод байна л да сайнуд нь гарцсан гэд яг хөө тэр бол бас яг аа бүр худлаач биш бүр худлаач биш тий ер нь бол үнэн бохгүй яг тэгэхээр тэр хүмүүс чинь одоо чинь хануу тий аа төгөө амар төгөө тулгаа амраа эдэр эдэр чинь бол 3 4 жил бараг 5 5 дахь жилдээ ингээ комеди хийж байгаа хүмүүс байгаа. Аа тэр хүмүүс гинт ингээд гараа авчихар чинь бас нэг вакуум өсөж байгаа юм. Вакуум өсөж байгаа ялч орон зай тий. Хоосон орон зай өсөж байгаа. Тэрэн дээр одоо манай энэ одоо шинээр гарч ирж байгаа залуучууд тэр орон зайг одоо дүрх бас амар дарамттай л байна л та. Тэг хүмүүс тэр тэр дандаа жишж чинь. Өө нөгөө хэдээсээ одоо юу гэдгийг хуучин шигэ инээлэхгүй байж гэдэг юм тий. Гэтэ бол би бол тэрнтэй бол санал нийлэхгүй байгаа. Ягаад тэгэхээр аа яг хуучин шигэ инээлэх инээлэх тэр хугацаанд юу гэдэг лээ аа тэр хуучин шигэ уусаа инээлэхгүй байхгүй өөр өөр хүмүүс шүү дээ. Өөр хүмүүс байхгүй тий. За өөр хүмүүс байгаа. Тэгээд жоохон мэдчих тий. Тийм. Тэгээд жоохон таниад авах. Таныг таниулах хэрэгтэй л тий. Хүмүүст таниулах хэрэгтэй. Тэгээд Аа нэг тийм юу байгаа. Тэгээд э, хүмүүс бас тэгэж э, жишээд те одоо ингээд э, ерөөсөө манай comedy club ч юм бол одоо энэ comedy lab руу гарсан залуучуудыг ч гэсэн одоо ингээд одоо үлгэдэж авсан гэх юм уу те одоо бойжуулсан гэх юм уу те хамтдаа хөгжижсэн ийм юм бүгд л одоо яг бэлэн тайзан дээр л орж ирж ирсэн шүү дээ. Тэгэл одоо ч гэсэн манай шинэ комедиан бол бас л ингээл яг UB comedy club-д тайсан дээр гарах гарч ийн те. Одоо энэ юугаар ажлын энэ гоё талбараар хангагдчихээн те. Тэгэхээр яг энэ UB comedy club ч өөрөө яг энэ stand up comedianуудыг одоо яадаг тийм инкубатор байгаа байхгүй. Одоо тийм үлгэдэж авдаг гэх юм уу те. Бойжуулдаг. Бойжуулдаг те. Тэр одоо цэцэрлэг аашиг. Цэцэрлэг төрөл. Тэг хоёроо энэ одоо ингээд би сүүлд ажиллаад айгүйх тийм юунд явж ин л да. Нас нь төрөөгөө зөө. 18 хүрээгөө. <coughs> За хүүхдүүд, залуучууд тий. Комеди их одоо юу гэдэг хүсэл байна гэдэг. Одоо ирээдүйд хийн гэдгийг одоо илтгэж эхэлж байна л да. Тий. Бас. Аа тэгээ нийгмийн баг зэрэгсэн туу хол олмоор байна гэдэг. Айгүйх тийм мэдээлэлүүд ингээд постууд харагдаж байна л да. Тэр залуучд юу гэж хэлэх вэ? Одоо бата чиний үүд юу гэж хэлэх вэ? Яг энэ зүйлийг хийж байгаа юм. Тийм нээлт нээлттэй микрофон дээр бол оролцох хэрэгтэй тий 18 хүрээгүй ч гэсэн хамаагүй яг хаа одоо бүр бүр жоохон гэтээ яг тэ ер нь бол 18 хүрсэн байх хэвэл та манай клубт одоо орохын тулд насан туршидсан клуб шүү дээ энэ шүний клуб. Тэгэхээр 18 хүрсэн байх хэвэл а одоо баараар өргөжлөхийн тулд 21 хүрсэн байх хэвэл тэрийг нотлох баримт бичиг баримттай байх хэвэл а гэтээ яг яг ийм юу байдаг л та нөгөө одоо жишээ нь American Comedy Club-д 17-т 18-т 19-т байдаг. 14-т. 14-т бас арай байдаг юм. Гэтэ 11 залуу байд. Тийм үү. Гэтэ тэд нар бол комеди клубын тэр шоун дээр бол гардаг. Гарлаа шууд ээж аав наваа явдаг. <laughs> Тийм. Одоо цаанаас нь клубээс нь шаарддаг байхгүй юу? Манайх бас яг тийм шаардлага гоё зарчимтай шүү дээ. Шаардлага гарах хэрэгтэй байна. Америкт ч нөгөө комеди аяга хөгжсөн болохоор сургууль дотроо бас тийм нэг 10 жилийн сургуулиудад хүүхдүүдийн комеди өдрлөг бас хийдэм байлаа. Тэр нээр хөөхө. Жохон хүүхдүүд ч айгүй сөнөн сөн юм нэгдэж байна. Нэг хөөх юм билээ л. Тэгж тэгээд оноо гэлтсэн өдөр аа гинэлтэл. Тэр мэтэр бас ихтэй бас дадлгаж иж болох байх л та. Тэгж бас өөр ертөнцийн яваад байгаа шүү дээ. Тийм сургуультай сургуулийнхаа урлагийн үзлэг дээр ч юм уу яг юу бэлдэж байгаа яг гол нь нөгөө нэг хүний юм дуурайж ярих шүү дээ. Одоо зүгээр өнгөө ярих бол тэгэл энэ явуулаад текст уншиж байгаа юм шиг л ярина шүү дээ. А stand up comedy гэдэг юм чи болохоор тэр одоо тэр хүний тэр одоо ертөнцийг харж байгаа өөрийгөө харж байгаа тий тэрийг ийм шок байдлаар илэрхийлж тий яранда тэрийг тусгаж ингэж бусдад илэрхийлэхийг хэлээд байгаа шүү дээ тийм чинь өөрөө зохиох хэрэгтэй хүний юм хооллох тэгээд цаашдаа бол угаасаа Монголд бол комедианууд э, маш олон болно гэж бодож байгаа. Одоо одоо ингээд э, бадрал те ангараг цогоо тэ отгоо одоо ингээл шинэвтэр хүмүүс шүү дээ тэ. Энийг дуудахгүй бас одоо яг нөгөө хуучрын гэх юм уу тэ. Одоо хуучрын ч гэх юм одоо юу гэдэг нь ер нь бол ингээд танигдаад ингээд угийн одоо содоо бол одоо шинэ байж байгаа одоо бараг шинэ биш руугаа орчлоо шүү дээ тийм уучлаарай шинэ биш болчлоо тийм гэхдээ яг одоо ингээд энэ одоо шинэ гэж байгаа залуучуудаар ч гэсэн stand up comedy-нуудын тоо зогсохгүй л дээ тийм байнга гарч байна Тийм учраас бид нар бол яг тэр хөрсийн сайн бэлтжих хэрэгтэй юм шиг байна. Тэг эн чинь одоо хүн Монголд яг тийм соёл бүрдчих юм бол ингээ хүмүүс яг юм гой хөвгчлөлтэйгээр ярьдаг те хөвгчлөлтэй юмнаас ингэж гой мэдээлэл авдаг. Тийм ер нь бол ерөнхийдөө одоо энэ уур амьсгал нь айгүй эрэг болчих юм болов гэж бодоод байгаа. Би тэгж бодож байна. Facebook дээр одоо ингээл янгоот хаштаг гинэ гэл амар олон жокнууд явдаг болсон шүү дээ. Бүгд одоо бие биенийхээ жокийг баг одоо ингээл хуулаад одоо сүүлүүд нь өхрийн махны талаар одоо ямарч олон жок явж जैन те. Тэгээ зарим нь бол баг инээ түүш ах юм дээр хүмүүс шеэрлээл. Гэтэ энэ бол нэг тийм илий баллаа одоо юу юмнууд сөрөг мөрөг юм шеэрлэжсэнээс арай дээр гэж боддог. Хүмүүс юм нэг хошигнох дуртай болсон юм тий. Сошиал орчинд. Тийм тийш та ингээд хүн жоохон зүйл ингээд инээвэл угаасаа ингээд нэг аж ахлын карманаас тархин таларч байгаа шүү дээ ингээд татна гээл. Тэр үл дийлэг амьдралын гол гой зүйлүүд нэг шүү дээ ер нь бол. Тэгээ одоо Тэгээд тэр тэр одоо нөгөө ирээдүйн одоо биднийг ажилгүй болох залуучууд яг одоо 10 жилдээ сурж байгаа тий. Яг одоо комедианууд ирээдүйн суперстарууд тий Монголын. Тэгэхээр тэр хүмүүст бид нэр бол яг зайгаа тавьж өгөх хэрэгтэй. Юуг нь бэлдэж хөрсийн тэр соёлын сайн бэлдээд өгөх хэрэгтэй. Яг гоё ёс зүйтэй юу гэдгийг тий. Юугаа хүндэлдэг тэр урлагаа тэр юугаа маш сайн хүндэлж одоо бид нар бас дүүнэрээ хүндэх хэрэгтэй тий. Тийм дүүнэрээ хүндэх хэрэгтэй. Тэд нартэй зааж өгөх хэрэгтэй өөрсдийнхээ алдаа юунуудыг бас одоо нуулгүй ярьж явах хэрэгтэй. Юун дээр алдчихжээ те. <clears throat> Яаж одоо хүн илүү одоо ухаалагаар явах уу? Бид нар чинь шинэ газар хаглаа явж байгаа гэж. Атар газар те. Комеди stand up comedy гэдэг чинь бол тийм л тайз байхгүй л шүү дээ. Одоо бол ингээд Азийн шилдэг comedy club 5 жилийн дотор ингээд босч байгаа гэдэг бол бид нар Азад бол маш хурцтай хөгжөөд ингээд үндийцэн байгаа байхгүй. Тийм би нэ ерөөхдөө нөгөө барилгын болохоор ингээд Азийн тайзуудыг ерөөхдөө нийтэс харлаа л та. Тэ? Хаан ханахыг хэрсэн. Ерөөд нь одоо ер нь Америкийн орнууд гэсэн тайзуудыг ер нь харж байгаа байхгүй юу? Заалын ингээд ерөөд нь харж байгаа байхгүй юу? Нийтээр. Тий. Тэгээ өөртөнд ихдэг бас жишж байгаа байхгүй юу? Залуусаа та нар ингээд бас ингээд ментрээр ч юм ингээд бас сонирхолтой бол ингээд жишээд үз. Интернетээр янз янзын клубүүдийн бичлэгүүд зөндөө байгаа. Ороод үз. Тэ? тэр тайзан дээр гарч байгаа комедиуд комедианууд нь өөрөө дэлхийн хэмжээний амар алдартай комедиуд болохоос шиг тэр орчнууд нь өөрөө манахтай ингээд харьцуулахад өөрөө бас ингээд хортохгүй байхгүй. Тэр заалны үзэгчдийн тоо тэгээд тэрнээс гадна тэр тайз гэрэлтүүлэг тэр ингээд бүх зүйл нь өөрөө ингээд манад бол ингээд Азийн шилдэг те. Энд бол ямар их ач холбогдол өгсөн бэ? Энд э, хичнээн хүн яг амьдралаа зориулсан бэ гэдэг нь яг харагдаж байгаа юм шиг те. Тэр э, хүмүүс бол ингээд арай өөр байдлаар үзэж байгаа. Бид нар бол энийг бол яг Азийн шилдэг гэдэг байдлаар үзэж байгаа. Азийн тайзуудыг та сонирхоод үз. 10 20 хүн хүний судалтай. Өнөөдөр ингээд маадгүй 200 хүний судалтай. Тэгээд Мартин Дамнер сая яав тий. Бүр ингээ хоёр ээлжээр дүрсэн чи хоёр дахь ээлжинд нь би н ороод жаг үдчихий гэсэн чи ингээ нөө тамхины бүр ингээ зогсох газар олдохгүй. Тамхины өрөөний хаалгаа хаагаа суудсан бүр ингээ. Бүр ингээ хүмүүс бас маа тайзуул айгүй гоё. Би бол яг одоо энэс илүү яаж гоё байх юм бэ? Өөр гоё тайз байхгүй шүү дээ. Тэр шиг болё гэсэн тийм тайз харагдахгүй байхгүй. Интерьер үний үг төвлөрсөн. Ер нь баг Америкийн comedy American comedy club-ийн тайзууд ч юм гоё биш шүү. Тийм шүү дээ. Ирсэн одоо нөгөө Tom Rhodes хин тэр те саяны Brian Aylward Ромиш Ранганатан гэдэг одоо энэ Их Британд бол супер хот болж байгаа комедиан. Өнгөрсөн 9 сард ирж Монголд аяллаа нэвтрүүлэг хийсэн л дээ. Тэгтээ яг Өөрөө комедиан хүн учраас яг манай тайзан дээрээс тоглолт хийсэн байхгүй. Тэгээ харахтаа бол энэ бол яг Лондонгийн бүр яг high class те өндөр дээд зэрэглэлийн comedy club шиг хийцэн ба штэ ёстой. Good job те. Америкч гэсэн хараад вау би бүр Монголд штэ те. Би Монголыг бол бүр арай арай бас төсөөлөлгүй байсан гэж аахгүй. Тэгээд бүр дээрэс нь ийм клуб байдаг те. Эхлээ Улаанбаатарыг хараа гайхчихсан. Оо Монголд гэж явсан ийм хоттой байд юм байна те. Ха тэнгүүтээ орж ирэнгүүтээ бүр төгжрэлтэй юм байна тий. <laughs> Одоо юу гэдэг яг л асуудлууд нь байж байгаа том хот юм. Тэнгүүтээ ингээд манад комеди клубт орж ирээд ингээд хараад бүр ингээд гайхаад байгаа байхгүй. За би танад одоо Brian Hailward гэх Канадын шилдэг комедиан гэж байгаа байхгүй. 17 оны шилдэг комедиан. Мань хүн одоо манай дээр яг тоглолтоо хийгээд тэрийг бичүүлээд би Netflix зармаар байна гэдэг. Дэлхийд цацгаж шүү дээ. Вау, манай тайзан дээр. Вау. Манай тайзан дээр тэрийг нь одоо манай кино компани хийнэ. AFE Films. Asia's Finest Entertainment Films гэдэг бас кино компанитай болж байгаа. Тий, тэгээд <clears throat> ер нь биднэрт бол Азад бол маш их боломж байна. Тэг манай залуучууд хамгийн гол нь үзэгчд маань бол энэ тайзыг ямар хүн цэнтэй гэдгийг бас за яг би бол ашиг сонирхлын зөрчилтэй л дээ. Би нэг өөрөө ингээд өдөртөө энэ бол одоо миний бизнесгээ явж байгаа. Гэхдээ ямар гоё юм ингээд бүтээсэн байгааг манайхан өөр юмыг мэдхгүй учраас анханасаа гоё юм дээр байгаа учраас ингээд жоохон чамлж мамлдаг ч юм уу те. Азийн шилдэг клуб өнөөдөр э, ингээд Монголд бий болчиход тахт. Манай залуучууд зарим нь ингээд голж байгаад бол бид яг өндө гомддог байхгүй. Тэгэл л дээ. Яг ийм клубд би шоу үзэх би мөрөөддөг байсан байхгүй. Их сургуультай байхдаа ч юм уу те. Яг Монголд ийм stand up comedy клуб яг тэр улс өөр те тэр нэг одоо яг тэр соёлын тэгээд яг соёлын ингээ Монголд одоо дэлгэрүүлээ те. Одоо Fat Cat Jazz Club байна те. Яг jazzыг ингээ Монголд яг бүрэг чиг жинхэнэ jazz клуб байхгүй яг юм. Зүрхэн бүр ингээд цоглоод яг jazz хөгжимчдийн орон гэрээ болсон байхгүй. Манай comedy club ч гэсэн яг ингээд комедианууд ажиллаулж байна. Комедианууд дотор нь өөрсдийнхөө юугаар ажиллаж байна. Тэгээ одоо сан асраас манайд одоо та нар болил гэд хөөхгүй шүү дээ. Өөр газар бол бидний хөөж хөөхөр байгаа байхгүй тий. Тийм. Тэгэхээр би бас одоо лабийнхаа залуучуудыг бас ингээд урддаг яг ингээд за яг хоо тий зарим юм дээр санал зөрөлдсөн ч гэсэн ийм гоё тайз байхад ингээ ирээд гаралтаа гэдэг тэгтгэлтэй. Тэгээ зарим нь бол тэгэл бас үгүй бид нар хоорондоо ингээд одоо ярьсан юм байгаа маяг гэл бас нэг тийм ярьсан юм байдаг юм шиг байл л те. Тэгтээ байгуунд жоохон харамсалтай байхгүй яг яагаад те энэ клуб дээр гаралтаа энэ энэ клуб та нарт юм өгнөөхөөс та нараас ингээ юм аваад ингээд яахгүй айгу буруу ойлголттой би тэр тэр ойлголтод нь бол одоо ингээд айгу харамсаж байгаа ер нь. Тэг би бол яг намайг энд ирэхэд лайбийнхан яг ингээд зөрөг явж исэн байхгүй юу? Би тэгэхээр баг тэд нар бамдэр нь харж байгаагүй. <laughs> Тийм үү. Бамдэр нь би баг харж байгаа. Яг бид ингээд э, зарим харчлаасан л та. Гэтэ ер нь юм ярьж үзээгүй ерөөсөө. Тэг ирээд ингээд ярьдгүй бах та ингээд гоё юм ярьж байгааг нь харах юмсан, ойроос харах юмсан, юм ярьж үзэх юмсан гэж боддог. Яг л үндэлдэг учраас. Аа гоё санагддаг. Энийг өдөр ирж ярих хаа тэгээд гоё. Тэр хүмүүсийн яриг бас. Манай клуб бол гоё л даа. Яг яг комеди зориулсан учраас э, комеди хийж байгаа. Окей. Бүх зүйл угаасаа ямагт ингээд нөхцөл байдал ингээд дандаа дээрж идэв шүү дээ, тий. Хүнд асуудлууд болж байгаа зүйл дээр өгдөг болохоор гос гоё болох аа. Бүх зүйл. Окей. Гоё болно. За сайн болтоо шах. Тийм тэгээд яг нөгөө нэг намагч одоо ингээд яг юугаа айгу лойрцсон те энэ хитэйгээ бүр ингээл ягаал араас нь утга ягаал нөгөө яж байгаа содо бас буруу ойлголт өгсөн тэр жок рюслинг тэр андууттайгаа хамт уул руу ороо зангаа хувиргасан хэтэр гэл те тэгэл анханасаа л эн чинь тэгэл энэ бизнесийг чинь аа яг тэр зохион байгуулалт те юу арын алд малд ингээл тэр талын ингээл анхнаасаа л би өөрөө хариуцаал явж исэн шүү дээ тий. Тэгээд яг хом энэ нөгөө үеийнхээ би нөгөө хувь нэмрэг бол ерөөсөө үгүйсгэхгүй л тий. Зөндөө гой санаанууд гаргасан тий. Яг яг л хамтрагч нар шиг байсан. Аа тэгээд э, яалтчгүй одоо юу компани бол энэ үйл ажиллагаа авч явна тий. Тэгээ Батан энэ компани хариуцаад явна. Уран бүтээлчт нь бол яг тэгээ явна гэд. Тэгээ манай хэд бас жоохон буруу ойлголт өгсөн л дээ ер нь бол Батан ингээд яадаг маадаг тий тэтэй хуваа авдаг авдаг. Яг үндэ би тэрийг авах штэ. <laughs> Яг үндэ. Тэр чинь компани руугаа орж байгаа тий. Тэгээ тэр компани чинь олон хүмүүсийг ажилуулж байгаа. Аа тэгээ энэ орчныг бий болгож байгаа. Яг энэ тоглолт яг ингээ гоё явах тэр бүх юм чинь үндэс суурийн энэ <clears throat> тэр чинь буцаад хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа байхгүй. Би бол адилхан л яг уран бүтээлчтэйгээ адилхан л цалин аваад явдаг. Би бол компанид ажилласан нэгс төгрөг би одоо энд тий одоо тайсан дээр бол би орой 15 минутаа бол гарч байгаа шүү дээ. Би тэрнийхээ л үнэлгээг авдаг. Гэтэ би өдөр нь бол яг энэ бүхэл амьдралаа ингэж зориулаад ингээл явж байгаа. Гэтэ би энэ энэс ямар ч цалин авдаг. Буцаагаа тэр нь компанидаа байжсэн үр ашигтай. Дахиад нэг спикер авах ч юм уу те. <clears throat> Нэг улам их мөнгө авчих. Тий, нэг залуугийнхаа одоо арын албаны заалны зохион байгуулагч залуугийнхаа цалингийн тавих ч юм уу. Тийм байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бас жоохон буруу ойлгоод яатсан тэгэл. За тэр ч ах. Тэгээд аа Тэгтээ би энийгээ ер нь нэг гоё зүгээр ингээд яг тайлбарлая бас хүмүүст бас гаргая гэж бодож байсан. Тийм зүгээр ойлгуулъя те гэж бас бод бодож байсан. Хүмүүс их буруу ойлгоод тэгээд тэрэн дээрээ бүр одоо яг тийм ягаад ч одоо дургуун хүрээд байгаагаа ч ойлгохгүй юм бэж ингээд дургуцаад ч юм уу те. Ерөөсө бүх <laughs> нэг тийм юу бас яваадах шиг байна. Би бас нэг компани гэж бас нэг хэсэг ингээд 2 жил компани ингээд э, явжсэн л та. Тэгэхээр уус яг компани гэдэг бол харахад бол ингээд энгийн хүмүүс уусаа хийж нэг ч хүнд нийгэм татал төлж үзээгүй хүмүүст бол яг энгийн харагддаг тий. Тий амархан мөнгө л аваад байгаа юм шиг. Жишээлбэл ингээд юм үйлчлэгээний одоо бата бол мэдгүй миний бодлоор бол бараг 9 8 9 төрлийн ажил зэрэг хийж байгаа байхгүй юу. Тий. Яг амар олон төрлийн ажил мөд компани чи ингээд бараг 16 төрлийн ажил гэсэн ингээд бүрдэж байгаа шүү дээ үйлчлэгийн юм чинь Тэгээд тэдрээс бол ингээд хүмүүс тойрлаад тойрлаад баг талын өөрөө ганцаараа хийж байгаа. Тэгээд тэр олонд ингээд мөнгө нь ингээд мөнгөч юм бол ингээд уснаас шинхэн гарын салаагаар ингээд уснаас шинхэн гоожж байгаа байхгүй тий. Тэгээд яг э, бол айгу компани гэдэг чинь өөрөө ингээд амар их мөнгө. Тэгээд дээр нь татвар, зарлага ингээд яг үнэмлэлд бол ингээд өнөөдрийн өдөр ингээд дотооцсон дүн гэдэг юм оршин тогтно гэдэг бол айгу тийм би бол хэцүү зүйл гэдэг бол ойлгосон л доо. Яг компани ингээд хүмүүст ингээл хариуцлага ингээ нийгмийн татал татвар гэж явахаар бол энэ бол маш хүндэл зүйл. Энэ бол тийм авч хад амархан биш. Маш олон ажлуудыг зэрэг хийх. Тий. Юу нэг хүнд гэж хэцүү л гэж боддог л да. Ер нь бол тийм амархан зүйл биш. Хүн болгон хийдэггүй тий. Зүгээр нэг түүц ажиллуулах бол ачлаа өөрөөс. <laughs> Бас нэг танигдсан доктортай ингээд явж байгаа компаниг ингээд ингээд жиг давч явна гэдэг бол бас асар их тэрийг одоо ч жиглэг асар их хариуцлага асар их хөдөлмөр шаардлагатай. Одоо ч жигдрээгүй л байгаа л да. Тэгэл аа сая сүүлийн 2 сар бол бас яг энэ юу бол нэлээд хохиролтой л байлаа. Саяны энэ одоо салах, салан тусгаарлалт бол те. Сакогийн хувьд бол аюу хохиролтой болчихж байгаа байхгүй те. Тэгээд нөгөө би ч нөгөө хэдээсээ бас гуйсан шүү дээ. Манай хэдээ одоо яг ингэдэг аа ингээ асах хэдтэй төчтэй ингээ явж байна те. Тэгээд ингээ жоохон бас ингээ юунда одоо клубийнхаа одоо энэ компанийнхаа санхүүг одоо тийм энэ зүйл чинь эргээд та бүхдийг нэр хүнд те тэр нөгөө юг бас өсгөн угаас өсгсөөрч ирсэн те тэгээ энийгээ бодоод жоохон жоохон бүсээ чангалъя л гэсэн л те тэгээ тэрэн дээр бол ерөөсөө аа тэр хүүхаа гэл гараал тэгэл ер нь айгу буруу бол ойлгогдсон тэгээ тэр <clears throat> тэр бол одоо минь бих одоо тэрэнд их имзэглэж байгаа гэх юм уу гэхдээ яг ер нь болсон болдог юм болдгоор бол болсон л доо Гэхдээ нэг юм хэлэхэд зүгээр компани талаар бас зүгээр яг нэгэнт одоо дурдсан чи хэлэхэд бол Аа за энийг бол уусаа хувийн бизнес эрхэлдэг хүмүүс бол бүгд ойлгож байгаа юм заяа. Бүгд мэдчихлээ. Ойлгож байгаа. Гэхдээ хувийн бизнес эрхэлж үзээгүй, татвар төлж үзээгүй те нийгмийн татгал хүний одоо хүн ажилласныхаа төлөө төлж үзээгүй хүмүүс ерөөс ойлгохгүй байхгүй. Тэгээ ягаад бата компани авт ингэж ягаад тэр бүх эрсдлийг би үүрсэн байхгүй. Би бүх би их сургуулаа төгсөөд ажиллаж байгаад би цаашаа сурч боловсрох те өөр ажил доктортой ажил хийх энэ бүх юугаа яг өөрийнхөө дур хүслээр л хийж байгаа юм л та. Тэгтээ а манай эхнэр жирэмслээл те ингээд амар олон эрсдлийг би өрөөд зүгээр ямарч баталгаагүй юм руу би орсон хав арах уу юу. Тэгээ би өөрийг нэх амар дүүлэх гэж юм шиг. Тэр бол зүгээр л үнэн бодит факт ярьж штэ те. Тэгээ тийм их эрсдлийг өрөөд ингээд юм юу нөхцөл байдалд орсон. Энэ бол амжилттай байх бол ямар ч баталгаа байгаагүй. Аа тэгээ амжилттай байхын яг нэг одоо хамгийн том чухал хэсэг бол ялчгүй манай үндсэн комедиануд байсан л та. Аа Аа тэгээд тэгтээ одоо чинь энэ амжилтгүй яваад ингээд хэрвээ унсан бол те тэр эрсдлийг би ингээд бүх юмаа үүрээд ингээд хөрөнгө оруулалт аваад зээлмэл аваад ингээд эн чинь ингээд засаа те ингээд явж байгаад энэ унсан бол манай залуучууд хамтдаа тэр эрсдлийг үүрэлцэх байсан уу гэхээр амар хэрэгэлцээтэй байхгүй. За өгшөн тэгээд тэгээд хамтдаа гоё байлаа шүү тааштай тэгээд яг минь руу хэрэг болвол яраарэ ч гэдэг юм те нэг тиймэрхүү юм болох байсан баг. Яа бодит байдал бол яг тийм байхгүй яг яг ингээд 5 жил бүх юма зориулаад ингээд би бүр яг өрөнд ороо факта болоо дууссан бол карманаас мөнгө яг гаргаж хөө гэдэг бол яг өнөөдөр би ийм ярьж байгаадаа л ичж байна. Аа ашиг. Гэтэ тэр бол бодит байдал яг компанийн хамгийн их хэрэгсэл гаргасан нь л аав шүү дээ. Хамгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн те. Ямар ч нэг асуудал жижигч вэ тэр компанид ингээд жижигч вэ том ч вэ ингээд яваа нэг асуудал байвал тэр асуудлыг ингээд цаашаа хүн хүнээр нь дамжаа хөөгөө төгөө төгөө төгөөд хамгийн сүүлд нь очиод зогсоод цэг тавьж байгаа хүн бол тэр хүний амьдрал л байт юм билээ. Тэр хүн өөрөө байт юм билээ. Тэр яг тэр бүх зүйл бол тэр хүн л байт юм билээ. Тэр хүний ший гаргаж байгаа шийдвэр тэр хүний бүх зүйл л байт юм билээ. Тэр хүн бол яг тэр компани би эзэн гэж боддог байхгүй юу? Тэгэл агуулж явах бол хичнээн хувьцаа эзэмшигч байсан ч гэсэн яг тэр цэгийн өмнө байгаа хүн л тэр компани хүн эзэн одоо тэр бидний амьдрал байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бол яг тэр бүх цаг хугацаагаа зарцуулсан хүн бол яалчгүй одоо тэгэл За та тэр энэ яриаг ер нь зогсоо тий. Тий одоо ер нь тэг подкаст хийж байгаа цаг дуусчих шүү. Тийм. Хангалттай бас зөндөө олон сэдв ярьлаа. Хүн хүн дэвтэр эхэллээ. Тэг хүн дэвтэр яг би зүгээр саяны эмийг зүгээр л бас нөгөө одоо ингээ подкастн дээр ингээл би нэг хотлаа юм яриалч гэдэг юм те зүгээр яг би өөрийнхөө юу бодож байгааг зүгээр л бас хүмүүс бас зүгээр л миний бодлоор чи наадах зүгээр авах подкастаар биш бүр яг ингээд илүү тодорхой бас гараж хүмүүст ойлгох хэрэгтэй байхаа л гэж бодчих. За яах юм бэ одоо нэг тийм улс төрч байгаа шүү дээ. Тэгээд яг подкаст бол энэ чи яг одоо энэ хүртэл сонсож байгаа хүмүүс бол яг цөөхөн боо шүү. Уу яг тэгэл сонсож байгаа цөөхөн хүндэл хүрнэ үз. Тэгтээ зүгээр яг одоо яг сүүлийн үед аа яг зүгээр миний толгой дотор юм те толгой зүрх сэтгэл одоо гэдэг бүх юмар л би нэг мэдэрч ин л та өөрөө л явж ин те санхүүгийн хөв төндрэлтэй байгаа нүн те би нэг бол хүмүүсээс одоо нэг нуугаал нэг амарлаг лаграх гээд байгаа юм бол байхгүй л те тэгээд гол нь одоо юу гэдэг UB <clears throat> comedy club клубэр бол би бахархдаг те яг юм Азийн шилдэг болгосон те одоо энэ болцсон юм чи одоо ингээд <laughs> ингээд яахгүй байхгүй одоо юу гэдэг хөрөнгө болоод хөрөнгө оруулалт болоод ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэр энэ бол аа чинь сакугийн үед хэцүү байсан ч гэсэн энэ бол байж л байна л да. Гэхдээ бид нар одоо шинэ комедиануудаа сайн таниулах хэрэгтэй байна те. Гоё хүмүүсийг татах хэрэгтэй байна. <coughs> Тэгээд ер нь цаашдаа угаасаа тэгэл энэ комеди юугийн давлгаа одоо энэ шинэ гарч ирж байгаа энэ соёлыг бас ингээд соёлыг одоо ундруулж ундарч идэг те энийг тэтгэж идэг энэ юмны бас одоо яг тэр цаад мөн чанарыг бас ингэ авч явж идэг авч явж гэх юм одоо агуулж идэг те тийм <clears throat> газар байлгана тэгээд цаашаа ч гэсэн өөр өөр юм одоо чинь кино компани л хийж штэ тэг өөр юмнууд бол зөндөө хийн л те тэгэхээр тийм комедигийн хувьд бол иймэрхүү одоогийн нөхцөл байдал бол ийм байна хагас жилийн дараа бид нар шал өөр юм яриад байж байгаа илүү гоё болцсон байна илүү том тийм тий. Бадрал одоо өөр юу одоо юу юу одоо ер нь ингээ подкаст өндөрлцөх үү тий. Бадрал бол аль 5 минут юм. Өндөрлцсөн байна. Өндөрлцсөн байна. Тий. Аа тэгээд юу өнөөдөр бол гой гой юмнууд бас нэлийн дип дип юмнууд бас. Тий. Гэхдээ ер нь бол хэрэггүй юм бол яриаггүй. Дандаа гой гой сэдвүүдээр ярьсан. <laughs> Тэгээд Би жоохон нөх гоё бас идэв яг. Яхаа. Гүй. Одоо ярмаар байна гэж аа. Одоо ярмаар байна гэж аа. Гөө гөө биш биш. Түүний миний чи яст гоё гоё сэтгүүр ярьлаа гэсэн чи миний шүү толгойд төрнө порно морно шүү орж иж гэнэ. Гоё сэтгүү шүү дээ. Яг одоо зүгээр л. Яг миний үд сайхан байсан. Тэр гэж. Гоё сонсож байгаа хүмүүс. Надад ч гэсэн сонирхолтой байсан. Сонирхолтой. Сонсог хүмүүс энэ сонсоолмар л байна. Хоёр зүгээр сайн. Тэгээд яг хэрвээ бидний ярьсан яриа та бүхэнд одоо ямар нэгэн байдлаар те таалагдаагүй бол манай подкастын нэрийг дахиад нэг уншичаарай гэж хэлмээр байна. Битээ сонс. Тэгээд ер нь энэ хүртэл сонссон хүмүүс бол ер нь яг сонсчод байгаа болов гэж бодож байна. Сонсчод нар болж ихэнх домгооч. Яг энэ хүртэл та яг одоо энэ энийг сонсож байгаа бол та нар тэгэл love you guys. Тэгээд сонсчод шаашаал гээд олон бичээд байгаа хүмүүсийн доор бас тэгээд манайхан бити сонс гэж биччихэрэй гэж. Тийм. Тийм. Бити сонс гэдэг чинь сонсч олон бичээд байгаа бол доор нь манайхан бичээрэй. Окей. За баярлалаа. Анхаарал татсан. Баярлалаа залуусаа дараагийн подкастаар уулзцай. Bit болоо айсто. Peace.